sinamaye Guharu poredire Şincil serşale çırahiye evarbaş Kurdistanbul Valatiçiye u seransere cihan. İşev mevanemi devleken engin e, u Mustafa Re deye te. Emi emi şeveke hoş biborinin. U ez barım diye erotizme ki kurt işev baş yani hava germe hem jito alkolü ve Germe erotizm. <laughs> Millete mahbebe. <laughs> حتى ساعتك يبي وقتي بدن جوا بيرو قبالة ساعتك دم ملا بنا بنش خورة شوي اختيار ومريش كي بهاب الرات زين يعني ساعتك دن رات زين ومي اه، خوب خوب منين ساعتك دن ايروتيزما دبلكن دسبيت كي قلت لك خامي لوت كابابيجن <laughs> خودان جيان خوب عردان مرن بلا رانا كيفن ام بهاب الردم خوش درباسو كن Ser xêre. E, Engin tu bixêr hatê tu hinkî xwe bide nasîn? بدت كلكي صعبة بس شوي از القناة يضرب از خلكين سيبين خلكين ميرديني أبي صال ده سالين بيش از شوي الموسيقى شيتم بس يزيدا از محمد شيخ وقودارك شوي موسيقى بابو كلمة از بيجم زمانا كي قودار كرا بيش كان يافو حياتي كيفاه مجبولو جبو محمد شيخ وداس بكري وكحايلو كيفاه موقع ديرو جمرج محمد شيخ وسترانا بيجي بلي شو من دا خاز محمد شيخ امی جیب تر ببیجن اري وگا جمت كارن دست بکنه كريم کرم که میدان هم دست Thank you. چی از این اخوازی ها ایمی ازش بونا و دیار بکن سپاس گلک تفام دی زیره از خوازمش بونا آواز بزنید گلک ساخت سپاس nazları Bu servazını akıl kime beybuna diyar Diyarbakır'ın kaya olatı muşe Bu sözlere münvi zamanı Rabbim emi be bavem gazi biyarım tepa şovti diket min edil kutle biya لمدي سيزري مالا قالوا هاتو دمشيا مشاوا كان ابو مشا حاكما قيم قام يوسف اشياء امي لدنجي بابي بابا نبو دنجي ناركوزا مفرديا لبنا وقت كان ابو بنا مسكو عم بريشي شي كولونيا سر كان باقي گنده مدفوريا Limgo bejna şivane ma tak rehan ev de veçem. Ave gaşi muzarvan zaşki jali dbe ve mar. مني شيرين الفرد مني مني هاني قولي قولنا مني شيرين الفرد مني قولي نادم مالي بني واقدر قولي دين كشتني قولي نادم مالي بني واقدر قولي ettim kuş gibi Gulam soru zera nişana lili sera دم کس کو سورو زرا قلم كسكون صور وزرع نشانة للسرى إدرك سيف جوهرة شيرين وفايمانة بدي وإدرك سيف جوهرة اثر گله دلوش دنی ساعت خوش ساعت خوش والله خوياي يرومي حديثا بفرن محمد شيخ وجاراتجي كي جنبو ميفاني ما او سلمان باز ben سلمان جي Tabii, tabii, Salman jي. evin dare ki Kabul kullu uçma محمد شيخ وبو قبل bahçeli bisküvit بوكو ام بسكويت والله زنده برشي من برياز ذاك من المالي بريم ترشكك ميردينيش مرشيكر من ترشكك ميرديني خوار آه، لو ماشي تكارم بيجم آه، مادي ما حتى سبان شاغاجي نار تشتكي و نا- آه، فرابين جي دياما هاتي سعادتي هاتي سعادتي مري بدستي خوش من خوارني چيدك ايروجي آه، هورو ريفيش مرشيكر بو o çiye هورو ريفي سرو بي buruyla ay az hayat edin akhu تو حياتي ناخذ يعني بدem tgıre ya az goşte sordan khum kif am sirenay تفجع زعره na بدت نفجع زعره Vejahmiyim ama nizam etkelim ki cebe şeyde. Az e, mansit khum goşte spi acizna ama goşte sorezna حيرانة جابت هورو ريفي إلا- سرو بي قشتي صورنا يا حساب نوسا خدي ناخذ. قشتي سبي لا، لا، دلين تغللو. صورتي حساب seri cazikar khum ama seri bu khum az karım tevle el qaydeci حيرانة جابت Heyra skarım tevle işi deji bedim سرو valla. بي خوارنا كردية نتوية Na az benim kut kutil او Mesela dol, أوجي- bırak أوجي. falan. ne tane خوارنا چند خوارنا ما هي دویرو هر Ürkü keri ki باشوری pamuk کردستان katne. جی تو هر باشوری کردستان جی لور جی سر و په هر روی خوارنک وک خوارنک نتوی تی قبول کرن و هر کس جی حز دکن Ne zanım gelek hazikir ama bu konu haznak. Zanım ki. و خویای مزگینی وک کردستان بر بله، بله، بر به- جی به دهره Berbe Kürdistan'a ki azat ve hem dimeşi Eyvallah. leken ki evet diğer Leke bez boşu. merak tıkım yani hem bendine var hocada herkes bende yaz var mı? باورم هدیه Herkes وقت عطیه edine sürpriz edeceğiz var سر mı? تایک کی مای هندک مای او تایک بقت و ایدی ام بسر بلندایی ام جی ببیجن وک هر ملتی وک هر نتوی ام جی ببیجن Valla tekime azat والله heye. تکمه آزاد هیه و قادا ناف نتوی دی ام جی ببیجن Emi ciyi خوب girin. ام Tamam. هنن و با ام الفرن تشتكي خوش يعني براستي جي تشتو كردستان خوش تنه يا كردستانك آزاد خونا سالان خيالا سالان هدي هدي بيكتي آه لو ما جي بيا من دفي حمو كرد آه بشتكري وقاوت وهيز ودستكي Bir çiçeki taybet cebi. Peki. Mesela ana e, GM'i sinevizyon heyet şahmarane. Ez xwe maça ew ki ez karibûm perdejeye bidim nîşekirin. Lê dilê min netxwest. Boçî min netxwest. Geh ez nîşe bikim geh nîşe bikim maça Tirkiye'ye û ez vekim û hinek al bikevim ez ê aciz bibim yani. Hazır Allah אז אללה מג'ושקים, אז ביחם דביבה אורקם, o sadece nabe. Çipkim çinekim mi nabe yani ancak ek, mesela Kurdistan azat bir ya servelindi mi bu gota kami emşi takma le az dibinim kurdemeji vaka kuttetiş nabe nava Türkiye'de nabe Türkiye digirin Gavaz ve manzarayı da bilim şu az yekcerdi bence. Dve dve organizasyona cihanede kupa cihanede Türkiye tüneyi şu. Ne zanım mütakip ne ki şanazi ülke mezani bir mezani bir hazır ne şey bidim. <laughs> Ki çiman yine çava çeviye. Begirdin e, yani. Begirdin. <laughs> <laughs> Tek cümle. E, sarnak edin. Seri de tek cümle. Seri de tek cümle. Çava e, kire ne isteyeyim. Ne zanım? Bu kire listi. İspanya'da bu. İspanya'da yani dernek etti. Ee, başı İspanyol keraberden diye var. <laughs> Başı. Fatih, Fatih Terim bravo Gugu Berkez varakken. Ye sırrı sakı gelek ilberket ha. Dıkhaz. Yani e, şey, li tima e, Türkiye yani tabii hazdık yani her maçı bir cana tamaşa dik ev pır berket. Rastı ilberket. بر بركت براستي جي البركه ليه ليه Zane xeytilat. او از ماغازينا كردي او او سياستا كردي او هنر وادبياتا كردي از كشيت شوبينم هاي مش بن عرديجي سر عرديجي بن هر كفري هي تو كيجان كفراك مرحبا اشتر از دبلكن لو ماجي شخو بترسن آه، كردستان ند اورغانيزاسيونا كوبا جهاني دي ليه ليه ليه آه، از زاني كد پشتگیری یدم که آلی گیره کیجان تیمه می کیجان تیما کو برنگی کس کو سور وزر درکبه Ajur پشتگیری sama دسته Nijerya کردم وان. ben Nijerya diyor Nijerya bu ne Nijerya kes ki tene kes Kişan bu, yek yek- Kamerun Ufil dişi Dere, sahilleri için Sivas bu. Derek ile bu meydan edildi. Kaydı becin ala kurda ya Kamerun. Ala Kamerun başına şavut andını. Kaba şavut yine e, cilevi jitliyoruz <laughs> diye. İşte zırla razil usta bu. Şu televizyon der kıstı bu. <laughs> Gotiye kay ya PKK ya Kamerun şavut hem dikke. Bade <laughs> eko e ala ala mankas bu soru zer. Varın Türkiye أوي أوي أبو أغرن يا فقيري أوي الرش ما الرقم وجنان الفقير الرشن نادج اغانا شوا كردي اوجي مرتبه ما تجبين وانا كل فرمانا مرتبه ما من ري والله ما مرتبه ما والله مرتبه ما جي براستي آه، جي كل تربل نا شبان از از جارنا آه، دفكرم صالين بري بصراحه حميد وهبو حميدي آه، اوزان بركي وبهيست بيل جالي حزب شیطان هاتن هات کشتن و حزب شیطان تدید سری نو دید سری سری کردا بوبون بلا اوزان حمید و جیج به دستوان هات کشتن لی اوزان کی براستی جی هجاب و شاهد دعوت ابو گلا دعوت ابو پرش شفان پرور حزد کر او دخواست به تارزاوی به شیوازاوی سترانا بیجه د دعوت اده دما کو ته د چو دعوتې کو اولې ستران د ګوت تدوی ګوداري دکر او چفیال دوراستي وی او ریاوی سمبلې وی کومې وی د سوم بخوارا شوان له ور مشکرین دانه او شوان ستران بیجه ایجا کینم جارنا د ګوت باور بک مرۆڤ هەستێ مرۆڤ تەڕادە بۆ ئەو قاسی خۆش دەگوت Kemal Ahmet jî dibêjî. کەمالی عرب Kemal Ahmet. کەمالی عرب ئەژر کەمالی عرب كما العرب راسه کەمالی عرب Ereb e rastî jî. yani بیا من عرب بايو çêtir bûya Ne. Ya ew çi hereket bû yek heye dîberek avêtine ama belkî deh çer ez kenî ama ez ji bira vetkim ji bo ku bikerim ha ez gava moralê min xirab bû ve ez vetkim wisa dibe Değil mi? em min Şey, ejderha xwe ejderha dike dibe em min em nizamçı pir arabes şixwe talî de heş dikeve hevalek min heş şkuye me gelekî bîstiye benim Sevini. Şamo naz dikim şimdi sevini. شموش فاو هركز ناسكي زيك وشمو ناسك Ya rojek ya şamo eger reya İstanbul kat şevan takaz dve em yubikin mi Va. Ere va. Badır ya. ايه تقناريا قالك جرى Ya Ez rojek li kanalê namînim ha. Naxwaze bibînim. Kesekî ez şev dişim. ya şemo Ro- hayat la ve Ro- hayatı yani şemo Ekran benim ve de Rastî rojekî. اسكارم اختيارات بادر اسكارم Hay mece çebik em rojek dixwazin wer em li gel Erê. wî sohbetek civatek em bigerînin gelekî şêrîn ha اوه يا من رقصك كي باقي قدفكي <laughs> تبقي كوچكي طيدي يا ماما تنسيت شيء ليش Allah Allah. قرف و ميزها وی جی عجیبه yani ne tane stran beji her wiha mizajene ki ser poze xor reye gelek ki serkeftiyet gelek ki jahaz dikim di youtube de gelek dimeni wi dengi wi gelek hani hege te derfedi temaşa bike يعني شو سكناوي او سمبيليوي او اه، او او رينوي بسري مزاح حوجانا كبه بيجي شمو يعني نا ري شمو شمو قلت قيد تشكا كرديتي دي اه، نوروزي دي بوليس فاكني دي بلا شمو قي خير تاع تعتبرها نعم مثلا ناوي دده پیشیا نسیبینیا چالاکی هیه سالی نودی تو زانه آگر برده کتبو شاركات هم يا بيس شكا داري بیست نانا بیستو سسیه نا بیستو یکی آداره بو یا نا Ya بیست و یک نوروز بو آداره. نوروز نوروز yani yani tişteki وها بو شموز ده پیشیا گل ده پیشیا خلکی و و و خلق درد کبن مشی چالاکیه و بیا هر نه پیش و هر نه پیشاوی هر نه پیش و هر نه پیش و ملت جی راد بسر تاپانی مجید سری وان دکله جعد سری وان دبه تاس ددی دبن آگرلو و سر سری وان هلیکوپتر و پانزر و, و عسکری و دورا وان دور پیش دکه دور پیش دکه وانا لید نر شمو و کتی پیشیا خلکه و هر نه پیش و هر نه پیشاوی تلیوی الهوا و, و آگر بعد دخه ملت بلاف دبه بقركا شمو دقلن ويدبن امنيتي ويدبن قراقول جنب بوليس دبيجي لايم درديتا چيه dedi valla bak efendi مگو که یه میوش نیستن جشن از رو که یه لوما هر نپیش هر نپیش هر نپیش هر نپیش ایجار وقتی که چعب هلیکوپتر و عسکریت کبید به هر نپاش هر نپاش هر نپاش هر نپاش ولی بخره که دیگرنو بیدبن به لایم درده ده چیه تدایی پیشه خلکی تو مهارات که سر تاپانه دیبه ولی مگو که یه میوش نیستن آه کده آه، کی وها یا آه. لیب راستیجی مثلا خوی مشک دویجه اه مش قاعدين يا جردوان نزالي وتركيجي بيجي فقيرو نابي جرد نزاني بفاره جردوان geldi جردوان geldi براستيشي Çerkova. هكا هكا اندام وريفابرين ترك دير كرومو ليكو داري بكن تقزا دعوه لي بكن والله راس ايوه تنهاي قنا زماني تركي تو زماني تركي دلوتي Kaçtı ki o. ايوه دعوه لي بكن يعني چن كسين واهن از خوازم تركي ببيبن چن كسين واها او قاسيت دشي تركيب تو زانه تستكنام زانه از او قاسيت دشي تركيب چن جانك وجامير هن از خوازم تركيب ببيبن بركو دلوتينن تركي دلوتينن براستيجي تجاوزي تركي دكن شمو يك جوانه درفت چه بو تماشا بك به چه تركياك عجيب دبيبه چه سكنه كل شيء وذك خوش تركيا يقول صافي هر آه. هر هر كرد يجي فين بكي آه. هر مركي كرد يجي فين بكي مركي جا تالی تالیا تالی نسبینی طوریه اه. به شوازه طوریه دبیه طوریکی دبیه اصلي عم برسم قوم عم شكو ده هاتنا قوم مش باكستاني هاتنا خودی دشبه پاکستانی انا پاکستانی قلت Heki ev bir karaçi bir belki. Kişi bir Hek- Pakistani. Yani em aliyeme شخوت هیچ هناك هندستانی او بلا بونن yani مطربيمه جواد rahatına. Mıtribime جواد rahatına. Ne? خم جوانا او كر يعني Ab hoş zannet var. مرتب تایبەتمەندی کوان هەیە دار ناف کیژان نەتەوێ دەبووە کوێ نەتەوێ Are ya. زماني واجي عجیبن ها زماني واجي هەیە لەژبیر کردن زمانی هي وان هي ملیە هي يجي تشتغل كي تشتغلي او الايدي آه، سبينه يعني سبين نقدر تشتغل شو زمان ياخذ آه، يلي هي زماني واش لبر نو، نو، مرني نو، نو. لبر مرني اختيار بمرن قالوا بير بمرن هاي- او زمان جبوان بمرن جبركو براستيجي او جوان نافك دبيج دوم دبيجن. دوم دوم دوم دوم. دوم دومكي، دومي ها. دومي والله. دومي زمانها دومي. دومي دومي يجي البرسكراتي يعني آه، هفالك دمك برجر فيلمك جيت سر هاي هافالين بو آه، البرجر الفيديو بو شوني سبينه وكي دنجي هذا هفالك ليكولينك جي كربو وك آه، سر دوما سر دوما ادي دوسياك تشكربو دوم آه، يعني اوجي بهدي هدي بيامن البرسكراتي يو دك بقدن وك زازا زازا ماجي وصانا يعني لو ام قالا دوما زازا دك- كي؟ زازا جي هدي هدي براستي آه، زازاكي دك بمري يعني برقل سوير كسين كيس عمري وان نافيني. سر حفتير بمرن زازا كي جي تمرن زازاكي زازاكي بو زمان ياخذ تشتغل شو هاي علي تنجلي مال لا انا لو دقتنا معي ما بيجي ورجي جوان نما اي باش كي دي يعني ما زاني قالوا رخي كي- بنقول هنكي معنا يكون راستي حقيقي ديدن الوارتو بادرة قم قم ينكي هنا لالي سويرة جيشي كسي ساغلم هنا ذلك ناف زماني هذا قالك اخفتنا تركي كتنا نانا تركي خبر دن يعني بينو خالي مري وابلكي kurmancı jî talya talî ê ku aliyê wanî دا ماف كورمانجي تبعي في قال لك بيبي تركي دخل ناف او بسكريك او بيرسات تركي بيرسات تركي كتي ناف حمود زارا باين كردي نتني كورمانجي كتي ناف زازاكي جي او تشتكي عجيب بآلية كردي بيرداية زوانش من وی روزی ام جبات که د پیوین دیسا مسئله دیسا سر زمان و بو هنک هوال ser ziman ve bu hinek heval xwe aciz dikin carna yani çawa xwe aciz dikin dibêjin devlikin zêde zêde ziman dixit çavê me û li ser ziman disekin û girîngî û girîngî girîngî dibê ziman ziman ziman tê tê tê sûn bixwe ji ziman pêv tiştuneyê û her tişt ziman e çima û qasî ziman زيادة بحث. çavê لي او احمقي كو وعاجز دكن نزانن كو زمان مان ونمان از هرتم ده هر برنامج كيم زيده ام جار جاران سر زمان ده بيبي نو ساج بركو ام مجبور سر بيبي بركو براستي جي زمان نبي ام تنن هينجي هنك جانك و جامير فهم نكرنا هين ناخوازن تيبك هين كو زمان كردايتي دينه وقتی که نه کردی به کردی کرتونه هین فهم نکرنه دیگر وی روزی متشت گفت بگو حیران کسیم که بو کردی نزانن لی کردن کردی گیم زیدش بیر کرنن در دورا وان اجبر کر روجاوا مزن بونن یا جیز متروپولی ترکیه مزن بونن کارو باری وان در دورا وان هشتن کو به ترکی بجین او جیانا وان بویب ترکی لی هلاوانی کردی جی هیه هلاوانی کردی هیه او هلاوانی کردی دیشه های مجوی هیه حرمتا مجوی هلاوانی کردی یا دیشه رتی ام نکارمی بجین او نکردن جبركو كردن جبركو هيستكن او هلاواني بكردي دجي دي شهر شقاسي كردي نبي بنجي ليه تشتكي او كسينكو او هلاواني كردي ديشي بتركي دجي دما بو تركي دجين دزوجين زاروكي وان چه دبه زاروكي وان وقت برهمك تركي دي دنياي و او زاروك لسر بنگهك تركي مزن دبن فريد كبن و پرورده دبن جيانا خو به ترکی ناز دکن جیان به ترکی ناز دکن دبكو او كسينكو ايرو ام لسروان ام بيجين تمام كردية دي وسلسلة سر جافا او هيراوي كردي هي ام ام بيديشن دي ام تركي ديشن قالو او كسينكو دزوجن وزاروكي وان چه دبه زاروكي وان به تركي مزن دبه و پرورده دبه و جيانا وان دبه تركي اوي وك وان هيراواني كردي بيش نا اوي بوان ره به چبونا وان زاروکان به مزنبونا وان زاروکان به به فریکتنا وان زاروکان ره او هلا وان بله. کردی جی اوی بمره دبکو بیشن دی زاروکی وان نیشه اوی نخما زاروکی وان به کردی و کردایتی و کردستانی تو به کی جان زمانی بجی تو به کی جان زمانی مزن ببه تو خب کی جان زمانی ناز بکه حیاتات جانات پیشروجات هبونات سکنات ببه او زمان ام بيدري جن جافالي خور ام بيجن حیران تمام um kurdin um kurdî mizanin lê hêlaway kurdî dêşe hurmeta min ji wê hêlaway kurdî ya dêşe re tê lê siv du siv hege hûn girîngiyê nedin zimên û hûn kurdî zindî nekin xurt nekin geş nekin siv du siv zarokê we çê bibe ew zarokê we qasî ku hûn li ser kurdayetiya xwe dêşin ew ê neêşin ji ber ku ew bi tirkî bijîn ew bi tirkî çavê xwe bikin ev Türkiye perverte bebin, ev Türkiye firreka bin, tenê derdewanê bibe emel hundurê Türkiye, çawa e, nevara xwe bikin, çawa kêv bikin, çawa bijîn. Tenê derdewanê bibe ev, derdewan nabe Kurdî, nabe Kurdayetî, nabe Kurdistanî, bi wan re, bi mirna wan re Kurdayetiyê jî bimre. hayrana ber wê jî em bêjin heyrana çavê we, qurbana serê we. و چل بجی پینجی بجی هول بدن هول بدن او زمان هگه هون باش فیر نبیجی بهلم برا زاروکه و لو بنره زاروکه و هیم ببه فیر ببه دا کو نمره بمره هون خوشی دکوژن هون وانجی دکوژن هون پیش روژا کردایتی جی دکوژن ليش خوي راحتي كوشنا ولا ام وید بیجن ام وید بیجن سر برای خوازوانات کارم بیجن بیرون حیا گو بریم دا ماله ده بو شغلان تیب که چار زاروینا بو خوش کردیا خو خفتنا خو زمان خو زمان دایکا خو دشتردی چاو کو گوچونه ناغا مالا ما vakatiyan çuna kayı şehri Neha kuruay çocuk şu نزاني كردي زمانك يتبير والله لفظك يزاني نزاني نزاني كردي اه işte فهمت كي لنزاني بيشتغلي زاروكي دي گوزاني بون يكون هاي رو كمن هو بود اشتغلي يرو واجش بير كري çavaj bir kiri nav zamanı may kurdi de ye Türkiş geti navda az bejim ad bim Ibrahim ka kay çma av zaroki da kurdi diştaglı de be yahud be ev çevra go am tedene şu hamle Türkin Türkiye diştaglı iş belavi nad be gelek insan minavi yani kaya şiir vardır azanım Ne rastay? ne rasta luas ihtiyacı kişi öyle buna yani ketine medeniyeti o Türkiye haber bilin او خبرج نراسي وايد ملام دي ملام دي جو Yani o saat Selamünaleyküm binin işte. Kurdi, Kurdi vek em bejin zamanı varoşaya. O Kanarya varoşu. Em ketin siteki. Mesela hinki evşi. Meyse. Mi gelek ditiyel va evkade. Ketine va siteyade. O ciber ku behtir Türkiye hikma Türkiye kuyat geçkin. Ne vek taha. Tah mesela işte gidine. Herkes tekil evdi be. Zaro kim Kurd Kurdara dilizm behtir. Çünkü hep behtir alakvan levdütte. Lelvede دایک و باv jî heta jê te Tirkbûnê dajo bere zarok jîkî nav em em nav Tirka de ne em bellî nebin ciyê me xuya ye ne wek taxa mesela em bêjin varoş Kanarya ne wek wê diye ji ber ku em mala me xuya ye sîte güvenlik heye her tiş xuya ye wek politik jî dibînin û jê tirsin jê ev heye yani me gelek dîtiye li wadara Kurdin û zarokê wa Tirkî xeber din Ne Ali Ali kayı şey wadara şu şehir wadara giş Kurd bun yani Kurt ketine wadara والله جده مال مالك شي ايش بينجه مالي مالك كرتني يا شي يكتبتني Ya acaba mezici tutanı çiye? Az devlet ze- gettoya xırat ki. Kanarya jevi xırap ki. Tuye bebini gazi ji, Kanarya ji, ok meydanı ji, hatta jete çiki çima Kanarya çi diviya kurda da koçkirin. الفاكت تيا تجي ام تو جرتن الفيكا بي بلا بكريسا نفتا خده گونه گونه باشبقان گو تمام ترکی رابه دیسن کاری قناریا خراب کی دروجا روج دا قناریا diya بیدی دروجا گو hati آواکرین کرچونه دری her ser zamanı var, ser kurdiki yapma. Yani xrakırna avahi xrat. Kedi bir mi kenteki ökçekim. Yine ki zor bu kanarya xarap kejuan. Hoska çene kirmanı ya çiçek usa çene bir jmere başlara. Çiki kanarya edi ketiye destek kurdadı. Pişti ku ket ev proje e, sitej derket. Çiki muhtari ket destek kurda. Aziz Allah. وای سوفیلو Denge از Allah از atma. از خود نزارم باوری خود این aynı Valla şerefat, şerefat. ya iru çıkır ya işit hayavacı ya nizarım işit melakil e, minare giri daya na na dinamit giri dara ben mezgefte و mezgef قال لك او كده ملانا هلو حكيوان şandınım شباب بقول قال لك ملانا حكيوان ني عندنا قال لك Kodin nizarım ama ev işit kerin çile nizarım ama erişi gerek tişletkin belki erişe mela ejit kerin او بينا مساعدنا وقتار تشجع او إيه. كاتشك متكي خوشيك جن مني خوشيك دين الاستوديو ودي ما شاء الله وان شاء الله ور النظام ام هذا ميجن ما شاء الله وتشق خوشيك ان شاء الله وجعبي Abi şu kadar acayip ya. Zılam mı tiştek Ya. yapayım ya. Dehbe ya çiğ. Ama çen keçik dora kodu bilin ti. Yani din besa dini jina ki çava melayo biri diye yani Hayata çiftlik şey uyuyor. pek nekir. Aynı usap. Ya cübbeli hadi e, cübbeli raha khodreş kiri. Karabe tipeyi diş bedinde. Ya ne tip ne tiştek mefhem nekir. Çiğ hoca ya. çiğ. N- Navi içi bu. Ahmet na Adnan Cübbeli hoca. Adnan Oktar'a besa Adnan etkin. Oktar. Cübbeli hanek mene karşıt ki. Cerrah merif kefay insan Cübbeli etti. İro milli godari kır şıvan. Ve besa okit ki işi dedi. Di da daş çiğ o. Caş. Caş daş. Diyaş. Derhakevan de geleki tuş beyi. Ee, Tu Ça- kozi wan. خودی از بیم داش بکی سری جیکی یعنی Ama Brasil aha bir az resmeki inşallah kama ana az benim terba Veysel Karanici Frandına Kodeş da razı tırbab. o seri insan Ne serteyim ha. ne Na, normal na. yani hayvanın içine jinden ma Tırba kaysan Veysel Karani ma ner serteyi. mefhem ne ki Çam demek alaka? ki tır behne ya gelek jada olsa mesela şun başur Veysel Karani her tır tırba çıkıyor- fakir tera bu ya başur çi şey yani Ulan, tamam, misk lakin- müşteci mefhem ne ki Ev Veysel Karani ev kirine haf parça و her parça ki bir dere ki defin kirine ben ah kirine çıkırne. خودی نزان و herkes şu kadar hoş ki الله الله ليه براستي جي جبلي قال لك بيدين شكون مازن تركر راه شباب ترسم سري خو تيخ بلي جبلي اما اشتغالية نيسان بدها واجب بخيني جبلي نه بلي ديني قد ديبر انسانا براستي نب بلو تشتكي توش قد بيولا تيك كركت في بكي وتبي بكي Ya cübbeli her duje e, Türk yine bu sistem sistemlere dan uslandır edinem. Tayyip mesela bana ne göre? Çim bana göre? Çünkü sabahiti. cemaat ve evka pişkir edinemdu. Ez şubu mevki. Careki et Fatiha Ez Fatiha çum e, cerrahi tarikata cerrahi henen vidim. bu boçi çum. Şu bavariye inim ama mesele ne bu? Tazibi kendi bir şey var. خودی کس نینه اون سر کس نه یعنی براستی چی مرن در پیش نمیینه بده سر چه چی بیره خودان در راستی جی تو کاری سر شوکه دوشه که بسینی بس نه دوش دست شوکه میشه دست شوکه دست شوکه کاری روی خو روی خو سجابی خو شل بکل فادر نه نه دتش نابی گوه تدگو چی من بس چی تگری ها از چون جرای طریقت بو چی هواله kimi Sofia bu. Türk bu Yugoslav şu adı rahatı bu. Türk perestçi bu. Gelek jara em pev çune talê de e, zede zêde zêde min dilêj. Min tiştên pir tûş got çünkü çima gava dît ku kurd hinkî hêrs bûne zede gerîlla têkuştin gerîlla em pê dema dema basa besa biratî dikir. Dema ku dibîne ku hinkî tiştin kurt hinkî rahatın, hinkî bêhna firax xwe ki, bin ve neteper neteper neteperestiya xwe dajot. ሮጀኪ ምዲት e, mesela ki yani mesela asker asker nizam şunu falan pastaya asker adam ماشي رسمك يذكر مكم ميزه او asker پیدا خوش بیرنه او هوانه کلمه گذاری دیکنش کرما خور هگونه مساج و پیام بشینه بکرمانجی بنویسین فرمو tamam sen siremin me peymanek da havala e, haval çi bu roje ki mijere got mu madem tu asker insanın asker usanın em zede Dugo mesela ечиежи пистkin, e askeriş pistkin ama her dujiniz am yani kaşo reki usa navenci dibine. Mijere kotmeze tutkari beji. Ev ne usanın ama ev usanın. Ev gotun cideye. Men rojeki resim vekir. Hesabı yine hat girt. Mesele ki ev ki ev. Molotov. Rakhi söz çeşme vadara. Cari ki otobüse ki molotov dikin. وكشكيك ويدت شوطي هما تشيبتي او مسالتي لهولي ما حق بانا نه شفر نکوش نه otobüs şey utandı pişte dert ki eko usakiriye miti mitere kabiti yemnizam çip bara derket lave khatgam için hat hapse de icbar mesela bina eri lave khatgam ini hat için hat hapse wi monotofa de bu taala kay pertini Türkiye'de belki geri ya. Belki gırtına birine. Benzin, kay benzin camı kırrına. <laughs> ياو انا قصد قصد اليوم تشتكي هي يعني بلا سبب او نظرنا يا بنزيناني يا شوشان اوجي ماشي شو شبركي كريبه انا اوجي ماشي دوير اوجي ماشي دوير يا كو هاركز دير ماشي كي جرب ماشي بلا انا ماشي انا ماشي هذا دير ماشي تلفورد ماشي بقر كتاب غير تبن يعني كابرا سرانك يا مرفيج ام سرانك بيجن يعني ام سرانك سرانك عقلي خود او بكي بجيرم شخوت تدبيجي باندورا محمد شيخ ورسلنا هي وبمحمد شيخ أزم أه، فري كتم نوسا شخيني محمد شيخ وستراني كو أه، تبخو بيجي يعني لقوه دما أم كارم بيجي سريع حتى يفاري جمال محمد شيخ وبيجي أتفازم قو أم تبدأ أم بيجي مراسي بتبدأ يعني تشي بيجي أم قبول برا بهنا اروتيزم جارنا جي ورا ستراني تا غستا hale fikri brasi. Ee, Zahki fantezeri atfazı. Ha, havale fikri. Fikri me gudar tkir ki? Valla bavar nakim. Fikri nakim. Haya jeniyle. Vazaya kaba çüye. Bel avaz iyi. Avaz yavi. Fikri jemi bikin meyvar. Avaz her duji yavi. Denge fikri jipir hoşe. Bele bele. Tabi tabi. Fikri jipir hoş. Sıra bir yürü. Kezebe. Thank you. Müzik شغال وصياء أو وكالا براوس في بو بو من كالا جوي دور كتين كومي هبالا أزهرين ما يفدال ملش قدیره از بوم مارکی تیاری کشی ملش حتم خوار شی ملش حتم خوار حتی لو کاتمت ومجوت ممکی تخوار هل یک سفو هنا هنر يك فوخ يك برتقن واقي واقي واقي جبار بوت بركه ما نعم، ريال يا ريال ويا ريال غير قدرتي بطوبة فضيلي كتي هاجر في بالي كتي تعبتي يرش بلك تخورت برن هلاكتي عشقا ديني محمد تبقدر نابي خوكي كيليكي ورغم من خواجة ممكا حاجیا ای وارا ایدا حاجیا بینی حدود مشیا دو شیش که درزیا کمین که تو کو بنیا که تو کو بنیا بگوش کما علی که گناب کما چله بیا از ای کچه براوینم خوبا خب به جمالا حوالو اوگرا اوه ديار يا ديار قدرتي هري طوطا قد بليكتي آخر ببابي كتي ما قيت چما تناي با دوستو حوالو وهوغرا قيت جار چما تنادي اوه يعني نادي شما نادي نادي كتشا كيري نادي ماما شما نادي اي والله شما نادي براو ترى جد بيجي مجبوط نادي والله انها حقيقة كما زنة دبي بده كي خوز دبي بده دبي دلي كتيش خو نهيلي بله ساعات خوش خوش مالتا var. قال خوش اسفازم سلاوه كي بيشي مجاوالي امير او جنال مقودارت كيش كي؟ امين نابينا امين ايه امين يقوب نا نا نقوب نا نا امينه ديار بكري امين ديار بكري امينه امينه جامد اي شناري يسخر مش تناري كانت سلاوه عم تجري هل بس طبيبو قلت نا حوالي مش فاونا كيش نا حسيني هنها قداري دي كان إيه. امين جدكنا امينو كساي جمتا خوخ سيب هرمي شوار بيبلز الجلما ماجي Emin valla bername bigiri. امين بكري دزه امين تتني كساي جمتا Yine bir oldu. yine buydu azda destene de ورا خديو havara fadir Mustafa ne at ya? Raider ma. Mustafa nizanım خودی جر راضی به Gayre de keçkek dit tufket. Çeva çevi. والله مصطفى بعشقي كتي زانه دلاميك بعشقي ك ريا خوش شارج دك وساعدي شارج دك ودمج شارج دك Bir cizbe jit keve. bu cizbeji dike ve o takla jida veje باورم وقت كوي ميردين المصطفى هاتيه انه هو تقلا دا فيش دريد يعني مجال قو ساعات ده هاد برنامج دس بيدك جامع ساعات بو يازا هين دنگ خودی بیاری قی قی و دی ترافیک زیاده هیا نزانم قی یا اول جام خودی بیاری حتی در سیس بی برنامه اه، اه، دوام بک اه، دو ماجی از کیشان ساعتی هر فرق نکه ایراو مستفا هاي خودی بسرد و وهي دبن خودي نبلخيو چما تبي ساعتی تو ما دی دي که زودتر تی بريتا خو بريبا و تی بهاتا نوسا تبي تجي لقال شرمزار دکن و ام قونا بكسايت اجي داغ دكن o em özeleştirici tukazı. اه دبي دماغ دوهات بك öz eleştiri bide çima tu dereng ma haga tu dereng ma dibê sedema ku hebe haga sedema te beradayî bi em teafû nakin em teafû bikin jê me bi şertekî teafû bikin divê tu ser nekekî bisekine sirna te gelekî xweş bû bêhna erotîzmê jê dihat يعني ايه بقول له وسهاني ê wisa hane سعيد جبار يا شغلي سعيد جبار en bu wi nigi em lêxinê <laughs> yanî e, piştî duwazdana em ji bo yextiyar û ji bo zaroka em hinekî e, zîdê zêde nigî xwe ranadin wala hindik mayî hindik mayî saet çi ye saet yazdeh ji xwe saet yazdeh yani pênc deqêdin pênc deqêdin radikevin saet yazdeh de saeta xwe aya pêka wê zarok razin heta saetekî pîr نا ايدي Genç- دمان هذا قالوا بير بري زاروغا راد زين Böyle şeydi. خير دوان دنا ماي كا قالوا بيري بري قالوا بيري بري ايش قادين يدر ندك ايش قادين يدر ندك هدن ما تشكر خير ارو يا تي زمان مازن قادين هدن ايش هوا هوا هوا هوا قادين د د دوخستیزم د منویسی و د د افوریزم که د قادین وارگاها اروتیزم يا خليه يحسوا جلبام الجند هو شما هي راستي جينا قندا دا قادين نوت وحي صار كري عيشوا عمل هناك كادين يدبو او نيجي من ما كاد تشيش بو تشوسا جردنا كبي نو نام فهم كري سدی سد یا دورا کراد که كرنوا بالرا یا جی ماسترباسیون چه دکشینه تشي دبي Ha, ihtimal mezin. Yani kadin wa- jiber ku tudikave kadine mebxwane diye le mecbab u kala bihisiye dibêjin e, minak te dil xistiyekî û kêfata şeker hat yan jî dilê te û dolaziyekî heye tê çawa di nav gundê tê çawa her bi wê hefşa bibe ya tê biça kadîna wê ya ew ê bahta kadîna te e, rez nînin ama çiyê bikete e, bi şev tê her kîjan rezî bi şev man heye tûpişk heye cilbû heye mişk heye gur heye wavîk heye keftar heye 1500 حيوان هي بلكي بس ود ترسن ود جمناعي هي حميد جاي الوادر جاي البرويجي البرويجي قاعدين سديست سديست قاعدين جي اروتيزم و بس بكاي نفا شما بحثينا كن قالوا قالك كاس بلكي قاعدين هذا تشكرنا شنو كنا شما كاس بحثينا كين Как это китабет вижу, вам коебет. Хали кундан ма. Яри мго и калемир ин бек федитkin. Mustafa Devlemend Peyamej Mirşan diye bay az hatın. Ez karim telefonu iyi bakın. Ee, am tkarin deri şibek. Biz ez telefonu iyi bakın kabel kuyu. Belki yazar peşe göz bir bina. Evet, şöyle bir Brastici şey. ee, kadin hmm, geleki giringe. Duhat. Emin gelek Slavaca dişini. تشيني سلافيم جي دكي تمام با كل امين واحد شو تحس كنا سوايا شو سلافا تتكيف سلاف وريس امين امين سلام عليكم ايه سلافا وای امین استم هر تو چاویتا و استم پاس تویتا تو میره کی سر پوزه خور رهیه از عدلی اشتر بشینم شو بشيري او شيء الله Gösterelim şu kadar çirkin ya. Of course you No. Anadmet gut hat gibt. Strane ki beşim geliyor. Strane ki şemtlerim. Slov işi. Strane ki aşk atıcı. Strane ki aşk atıcı. Thank you. اللي خوالته بالنيا وأمناك نبحصى نازك البال النالج عالزيليا من حرام مشكوة أبين اللي خوالته بالنيا وأمناك نبحصى نازك البال النالج عالزيليا لقيتك وزقرت بوم لفرسان جمت كيريا قوت من كاد كادلي تبلي مدقوم المال هشتيا كلو دردي مقران انت المجتمع بأبينيا ليك يسيد عشق هذا ذا خدي خرج عن الريق وانا ديا ليه جاني ليه جاني ليه جاني لجاني لجاني لجاني بصور بجرى مصاني لجاني شنبلها شي حاجية وي وي جاني بخديك شعباني لجاني يحمل بابي جيراني لجاني يحمل بابي جيراني جنان جو مرد بو ها عراق دامب فنجاني كتك شياندا ديلاني تو تو جاني تو جانا مش حي اشتاق واغلي اشتاق جانم نبشه و خوشن جانی جانی جانی جانی جانی او جانم نبش و خوشن جانی جانی جانی للمستر تاكل شروزن جاني جاني جاني وي دوستي تشير وفلنك جاني جاني جاني دم هرن وجانار جاني جاني هل جانا من كسر فورد البرين جاني جاني جاني ليتم ذكي بغير نالي جاني جاني جاني دم هرن وجانا شيرنا جاني اري اري اري اري والله حتى عاقب كسب يا خس السنة كيفو استنى يا سيد قبالي ها سعيد قفاري إيه، إيه. والله مالاوي خرانا عاقب كسب إيجا مصطفى جيجا دي او مصطفى تشاوي باش دو مصطفى مخبر دنا مريوجة ممكن حتى انا ما تقول مصطفى شماناتي وي قنا وي برضه قنا بيت- وي قنا واي مصطفى داني الماجي ربين وقز مارسي هذه تنه ها شي ها ابشي ابرر مكو حوالي كا كا مصطفى كا مصطفى ورا فيديو خذي كاس حوالي كي مدك بيج الفيديو إيه، ور ور كافي هاتن مفتما هنين ربن الفيديو الفيديو دنيت هاي ما دنگ بيج قرتيه خذي والله دنگ بيج ستراني كي نبيجي يشرب داوي نامه بيس سترام ناشين خذي ليش ترى مصطفى قال لك يجي حزك المير كافجي قال لك جرام لك داري كري براستيش مريم سوت كوي دنگ كوي قال لك هيجا هي او كيفامج سترامبيجن وهارتي جبركو دنگ بيجي باواي كي مودرن دخملين وراد خم بيش شعبي ما دينم أيوة. جي دنگ بيجان باواي كي مودرن حزبكن مصطفى يك جوان سترامبيجان براستيش بدنگي خو بسكنا خو بشوازا خو دنگ بيجي دخملين باواي كي مودرن باواي كي نجان شو برنامج برنامج بيش أول. ازو مصطفى ما قيدي كي كريه اها ما تشتين حاضر كريه وبرنامج بيش مصطفى هي بلا قدرباني مجي زانı ben yani haftaya peş o roje iğne ji cemme dert gibi li şamarane her iğne heye sıba şu iğne لا sıba روجا شمية درت كذا na na cemme iğne dert gibi li şamarane ji dert gibi الميري ere mire ji şemi dert gibi e kut xwazın gudar bikin zindici tabi tabi e eme jere jav ke هكا ما نشكي hava na na tu sazı hava saz mikrofon am ne baş Direkt duy kezbim. لا يقرا Abne stüdyelo jor dedi. ليش ترى كذا يجي كورتي كذا يجي ما تشدري ترى La kaç kore. Yapma emrimin bu çiye inazu inazu inazu inazliyam nazu bagdi hatiye inazu inazu inazliyam dilim kırabiriyam. دلیم خرابی آخ نازولی نازولی نازولی نازلیم از خالاو که تو لازی دلیم تدخازی آخش خالاو که لازی يشدلم تدخازي خازي آخ نازولي نازولي نازولي نازلي يوم أسخلفم خلفم هوارة امير هوارة امير هوارة امير أسخلفم خلفم şiir begib olsan on gel Osman yan şerdi kim havare mir havare min havare min mir Gel Osmanyan şerdikim ezi şerbegi botanun از خلفم خلفم حواره میر حواره میر حواره میر از خلفم خلفم بزی شیر میره بوتانو گلک سپاس دکم Em spas dikin. بو Demeneşka. میوانداری هوا سپاس آواز و گازی کرم گلک سپاس دکم گلک سال İnşallah haftaya peş em bernameki hoş çekin. Jibo radyoyu. E, Bile herkes bendama bin. هەمانێک پەیامشان سترانە خەرب gelekî jî hez dike دبی دبی تشتی باش خوب لیت که نه اصلا خود دیار دکه او ایدی باش و خراب جه درد که در که برو ایدی بسر بیجینگی که یعنی ابنا مجبورن لستران و استران بیجین کرمی گوداری بکن او قیمت بدن و دبی ایدی کرمی و نه کرمی شه بی وقت آمدن بله ریل بر جوان کسین کو به عشق و سر هنر و موزیک دنن دبی ری بروان بده ایدی بس خو بر ریا سازیان و پارتیان خداخم پیش Gerek e, karbon takikesi jî renin ji xwe bibînin. Yani yani îro hürmeta me ji kes û keseyetan reyê partî û rêxistin gelek stranbêj bi xêra wan pişta xwe diwan û derkevin qada و اه، وەک سترامبێش اه، خۆمەت دەن قبولکردن لێ دراستیا خۆ براستیجی نسترام نە دەنگ نە سەوت نە ئاواز نە سەک تۆ ئاوایی تونی کارژوان پێش سترامبێش لێ پشتا خۆ دەرنا و دەردەکەبن لێدی ئەو دەم اه، دبورێ بسەک ئەو دەم خلاص هنەرمەندین کو بڕاستیژی هنەر دافرینن دەکەن پێش جبەر نەتەوەک بە هوەرا خوا بە ئەدەبیاتا خوا بە نرخین خوا بە چاندا خوا دەردکە بە پێش مافی کەسی تو نەیێ بەبی ئەوایی مە بخاپین چخوا خۆ دەخاپینن مافی وان تو نەمەجی بخاپین لەو ماژێ دبێ دەچ کرد بە چی کار کرد بە عشق بە ئەبین بە حەسکردن تو بکەیت بە دلسۆزی تو بکەیت نەخوا بخاپینن نەمە بخاپین ئێدی کورد نەکوردێ بەرێنی زوانە ئێدی کورد راستی جی باش و خراب شر ناز دکن چه و نه چه شر ناز دکن لو ماجی دبی ایدی ام کرد کردایتی درخن آستک بلند آستک کرد آستک باش آستک و ام حق دکن ایدی او دم Yani hedi pivan ekime u pivan ekime ya kalite hebe u kesin ku rastip yani em bejim hüneri yani kalite hünere kitkin. حقیق بستینن یعنی مثلا هن insan هنه دمینم کو مجبور دمینم تشتندن بکین یعنی هنر خو عصی دجی یعنی ام بیجن کلک هنرمند هنه از ناس وقت گوت تسازی و تری خستن و تدریوه نچونه و تری جیل بروانینه چکی همه چیتکن ka tu gireda iki değil ka tedessür girtiye ka nizamçı yani titişliğine becince dizika işi vakıratkin yani vat işten mi gerekti diye Valinin bir gelek yani yani müzisyen. O, ez binim ku gelek cara ji beçare dimin. E, yani o insan çaba ve hünere xwe bike. Peşreci dibêjin ya falan kes çima o kas poz bidin de em tu de nabînin. E tu çaba bibînî. Geyn o kesin ku hatına bijartin. Ew jî bi çavayê tên bijartin. Yan zêde tu ji xeber din. Yan zêde vir de vê dene. Yan jî wek em bêjin dansöz tevdigerin vimli ve vimli be ama rahatin yani kesayetiye ve puçe. İnsani usta rahat etkevin her kuluka verada her deriveci dertkevin için. Ev insan behtir kıymet etmini. Nav civaka kurdadı. Le insanın embejin penci salabıla hizmet ebi ki careki kaleti bi ki emkarın bejin ev insan nine. Yani em zu berçavi kurraşitkin. Le insanın bir rengi cem e, galetiye vacin abinin ha. Yani men gerek insan ditine mesele siyasi bejin. Em şivan perver hez ne olsa. Şivan perver çima vitişli. Ez hoca acizim şivan perver hat vi şikli. U İbrahim Tatlısesre hoş yamjine çu. Lebele Lebele şivan perver önermedeki başı. Ev rasti hırat bi? Na. Ev yek adudaçiye kese ku avka galeti itkin ama her derecede hem zuafu dikin. Yani her pisi titki hem yani yan jamviya bejin. Tet işliğine kiriye. Penci sala jibo kurda kuçek ne dahi serp kuçeki. O pişti penci sala yakıp beje ya o eji jibo me hama silav jivara havanlo falan bevan hem datinin serseri yukan. Ya o Türkiye ki beje ez hicvetkim o az khonezi kurda histikim Em tikarim bina bikim paşal serseri yukan. Ama insane ki penci sal emri hop kadine. Pişti ya hop belki je pir bu puç bu fikri. Çet bey yani belki je edi galet fikri. Ya o penci sal. Penci sal je emri hop kut kiri avet ye. Yani em ne karım bir. Yani ama ama canavan taybe nizam. Şey. Ya zerrin özer. Meze, zerrin özer. Az bir hoca kondim. Men medit e, darba askeri ya kenenevren Evren pirozcikir ya. Hin hünermin nabiva davun. Yani en becin zerin özer pişti salan kat alakayı kurdanim bu. Careki şu diğer Diyarbakır go men ne zaman bu kurt vi şekline yani çiye şekil çiye eşkere beje na. Çiye yani bak meyvan perver bak her tiş je dert kevi. Yani, Sahnede kalabalık restoran got o kaseta xod iştera xod kurdara da frutun. Kahpe çu hatfedin bu tişte gidin. Yani Emeciş bir nakına careki hatiye zerrin özer kence careki hatiye bekir. Klas. Çekiriye. Fişten kuru varın yani. Ya işte ku ya bela beji aşiti çiye. Avcı beradayı. Bu gota ku az bejim az Türkiye'ki usta az piroz bikim. Bu beji hayra az feditkum ku az Türkiye'ki ya vivalatime. Çiki Türk bun puş buye. Bir beji ku emne hakitkin ev Valat valatı ve un هر ما في وهي تضمينات جنب خوازن هي از بات شتا فهمت كم والله اشكري له اشكري تشتم بيج شاوكو الماني برد وستان نازيان ليبورينا خد خوازن ليبورين بلا بخوازن اشكري بخوازن هونجي ترك بشتي او قاس تشتين قومي او قاس تشتين بحراداي تشتين قريش دلي هون وقت تركي ليبورينا خوش نتنيش كردان شحمونة توافق ya ya yamadıysa mesela embecim belki gerek Kürt beşaftine asimle bunu ama e Rum Rum ne mane? Rumen mesela öki ya bun ya Karadeniz'e. zamanı var tamamı şu. Mesela e Yunanistan betir nezik İstanbul'e. Rum Rumen İstanbul'u ya Yunanistan ahaftına ve aynı ya. Bak emçavejin sorani u kurmancı. Tübe fikre ku kurmancı tekçü sorani ma. Elle tekçü ne içi? Bak valla teki Türkiye. Yani Revşeki vani anine ser Roma. O kültüre ve her şeye dizitine. Mesela ne manaj ya? Mustafa Ere me bir kere Mustafa ya ama evet vakti vakti ne bu kadar Aji şey e, Öyle gayni ve keji yani kesayeti ji ji runuşti yani. Ev mime. ناوى بحثا بكر مجن تركا وعم بجن هنري فلا پرتوکک اوی هی دکتور ما چیچک زمانك چما آه. تذكرن بله يعني براستي دبي تمام. جبوي جرينجي ازمن دبي پرتوکک برخوانده دورده شتێکی باڵام کشان دناو ترکان de têkulnek têkirin Jet kad persen dibêje e, berkan giringiye dizmêje loma e, dibêje yani her netew divê bi zimanê xwe bipeyibin hani e, û perwerdî bibînin ji sedî heftê û çar heftê û pêncê xwe dibêjin erê divê yani bi zimanê hani xwe perwerdî bibînin zimanê hani wan mafya û miwan e paşê pirsê diguherin Edbe le le mafya kurdajı hey zamanı ku perverdi biminin listede 11 tane edbe mafya var. Listede hafte 5 دارکر سری یانزده اینجا او صد صدی چند گوتیه نه یعنی صدی نو دخو گوتیه نه نو دخو اینجا اف صدی نوت ام بارا چه ولاتا کیف پره یعنی مثلا اف ناس کی پر یعنی هی زمانه من کار قبول کنم بیجا هبونا ما ولاتی ما فدرالی چی به یعنی اما چه قبول بکن که تشتن دستی کرده دی نهار kek yönetime ki. Nha mesela gavak ben bahsam bizim devlet bunam kurda dekken. نهاك كيك Yönetim ekeği. نها مثلا قبك وام بحثا بجن دولة كنا كردا دكن her tüm ev tiştatı peşme em bejin bi taybeti kesin meyen bejin derdora ideoloji û biyodozya PKK û BDP û nêziken bejin kesin ku qala Türkiye'yi bu ne dikin niha mesela Farabi انا بين بين اخو بركي بركي تشبيه بكاس كان مش Kerim تركيا بو يعني ودوام مارتاوا اجي مورق البني دخم نها فرابي بحث الدولة بوني ذكر دبيج Ben bir şey yanlış. تركيا بو يعني Ben bizim gomar قمورم شاطئ من بسترة نها دبيج الدولة بون اول جبون نتوي كي دبيج دو تشتي يعني دستلات طاري بدو شكلي يك دستلات طاري يعني فويي يعني او بتركي دبيج ايش اجمالي يجي دبيج دستلات طاري يا دربي يعني دش اجمالي دبيج دولة بون دبي قفا كنا نتوي بي دولة به نكان الدربي خو ببت دستلات طاري يعني يقول مثلا بيجن كرد قفا امنا بالدولة يقولوا امي اوروبا يتشاوا ببيجن امنا توكل yani İran bejin Türkiye go tamam hukasar. Aştere yani Katalanya hukasan bejin devlet bu nejdi gazı. Dinav em bejin teşkilat u saziye navnetevi de çok az kanı ifade bikin. Hema minaka me Kurda de sala 1906 حشتي وششانا قافا كو ام بيجي اوا ewa qetyam komkujiya hedefçe û enfalê bû piştî vê sê roja li Qatarê bû li Kuweytê bû ev teşkilata İslamî civiya heta wê دمي moderatörê wê اكملتين اكملتين بلي بلي بلي بلي اكمل القرد بو قصص القرطاوي <laughs> او بينا مش كتر اكملتين اكملتين اكملتين او كسابو نافي شي مش بير كيف اكملتين اكملتين از كبرت او نابي شي كنت عربي تركي عربيه عربية اكمل الدين اكمل الدين يعني كامل بنا الدين كامل بنا الدين هذه. بيت تشتغل شو فهمنا كده يعني هين هين او كامل نبو يعني يعني الدين شو كامل بالعربي بوكي. تبي معنا الشرفات تقدر. كامل بنا الدين مثلا كرد تقال كردان كرن سدام هات بيروس كرن چما كردان هاتن نابده جبر کو كرد ناخذ الدولة لو ما عم دبيجن قال كم اويك نتويان قاربن خو ناب kadê navnetewî de disazî navnetewî de xwe îfade bikin cê bigirin mecbûrin em be bi xwedî yani şertu merceğin ve demi ve serdemi viyan bedviye boy medbine mesela ve rojim dit Şahbaniya Kurdistan'ı becertum yani e, ya Navnetevi evet. ya Cihani'de Öyle be temsil kirin yani Kurdistan'a ve temsil biki. mesela heke devlet ekemeci ve emtikarın olimpiyatede yani maça Cihani emin valatı koyu bin. بيقوم Hinki kanebe em mecbur naminin bin siya siya hin- hinke sadı bilmeşin. Mesela sa, caradın olimpiyat ede ez ne galetmim şeş heftek madalya yek yemin Kürdistan'dan. Yek ser Kürdistan'dan nav, mesela navi bari- Almanya, yek Bari- Türkiye, bari- bari- yek Cibo nizam مسعود kidi. ازيل هر يك- بخوا كرد الريال مدريد دليزي بعسل بلي. بخوا كرد بلي. ليه جبر كو دولتات التونية Tünikari Tünikari biparezi, diyeceğiz o Kürt'ün. tünikari دبيجن جي بهوينش. بسنو قوتي يعني توقت تركي كي تيشتان وتوقت السركفتي تشتي قوتي ازنا ترك مذكور دم يعني وصل بي ليه مصطفى آه، Bi ez tiştekî bêjim Mesud dibe ku ne politik bi dibe ku Ya, ne dektora mesele, wî bele. malbata wî aliyê wanî siyasî politik nexurt be lê xwezî lobî yekmeyê xurt hebûya û yên wek Nava Mesud insana bikişanda. ha yên wek Mesud ji alî e, Kurdayetiyê ve betir Daqistana peş. Çend salberiş ji yekî boksör hebû. Nizam navê çi bû? Ya Cihanistan. Hatta ji ev kê bû ji Batmanê baz bû. Hatta wê aranayê wê ew kir gava ku Almal der ala Kurda hatta ala ala konfederalizmê des. Mina Kurda Kurdistanê wala bas neşaşlım. Jiber bu wêne yûjî ew pir baş dê. Mesela o kes yani kêfa mizafat. Miko yani baş Lüvedijusa ya boksede mesela e, Xwarzî kime ez nizanim edibin ya ciwana edi çen çend emir çend kîlo ez nizanim jê fêm nakim û ya tirkî yekemîn bû İki Ciziriye Rıdvan Budak mesela boksör ki pır kurtajı heci boks etki le o halat Türkiye bu halat ekime usta serbest hevanın meva insanın kışanda Türk yani kaymak havayı yani em Kürt em Kürt em Tevedik anu ve Kanarya Halil işte Şarkı Batman. Ee, Her diğer cihanı da diğer çibici karate bizi Karate. Evet diğer karate de çıkayıp pay. Ya e, zeyla yani. Kemer, şey kemeravi yazıyor. E, mesela devlet devleti kime babat işte me berhab kârı. Avkat güç darış kurda tutar. yani. Kurdistan hmm. e, tevlid çedi ve evver hoca değil de Brezilya'yı jiboyen bir şumak şey alternatifi o ev كفايه نتبين بو يكمن بل بو يكمن يعني بفكر ام يعني داري مو ساده او باسك تبلي بو قطلان تبلي بو نظام قبرص شي تبلي بو يعني حتى مزوره تركبر بدولت زدو يك مزوره تركبر بو يا قبرصي Sala çuy bu. Mezindil şamara ne mezindini şekra. Sala çuy kendeki yani şey bu. ما زندني شيء قبل سير ماتشك حتى كم باورت كيف كردستان قصدي شكي وبويا كمان فلسطين تكبر اري اري اري آه، آه، قبرس شي تكبر كوزي قبرس اثيوبيا دوله خدي تشتو نعم، تسكدي جاب لويا علي الاكواتوري انا يعني- كان دولتين اوكي يابون يا زنجيا جابون بل بل الاكواتوري يابون دولتين اكواتوري دولة هبو كردستان يوش تكبر يعني ما سراوي يعني سر كردايتي وكردي مجارة مش حرق قاف زمانه بحثاوي كر يعني أو يعني رو أوي سكنة تركا وعربة وفارس وأم بجن دولتين وا لهمبر كردا چاوا ديار بي سكنة وانا لهمبر زمان كردي سكنة وان ديار بك قبل كنت تعملي كردي كرن تعملي كردادك قبل كنت تعملي كردي نكرن تعملي كردانك قريدا يهبت قريدا يهبي يعني kirin tamilê Kurda dik. Gava ku tamilê Kurdî nekirin tamilê Kurda nakin. Girida evet. Girêdayî hevî yani. ئێمە jî haywan ji wan tune yê ku zimana xasî giring e E mixabin yani em. dijmin haywan ji zimanê te heye zane ku tu bi zimanê xwe tu heyî ji ber wê jî hewdanê wan polîtikayên wan hemû tevgerên wan li ser ee, mesela Bangladeş e, çavakır bizim Hindistan e, Pakistan şey Hindistan vakatiya bu devlet ee, Müslüman Müslümanın Bengal Bangladeş'i tevliye bu tevli Pakistani bu ee, devlet devleta Pakistan'ı çekir devleta Pakistan'ın rabı zamanı ördi bu an da kabul kır yani guhani bir ördi bir peyibin o perverde bebin zamanı Bengali kadar. e, Bangladeş'e gele Bangladeş'e kabul ne nekir دەست بە چالاکیا و ئەم بێژن ئەو ئیتعاتێن ئەو دەبێژن بێ ئیتعاتێ سویل دەبێژن yani دەست بوان کرد هەموو خوێندەکارین بەنگالی دەرج زانینگەها بەردان مامۆستێوان دەرزانینگەها دبستانە بەردان سۆنێ لە کۆلانە لە ئەم بێژن حەوشمە و شاو لە باخچەیان دەست بە پەروەردەیە بەنگالی کرد بێ دەبستان بێ ئەو غیرەت و ناموسە غیرەت و ناموس ناو حی ساڵە دە زمانی خۆ دەست خستن و پێرەژی ناو چار پێنج ساڵە دەژ بوو دەولەت و حتى او دديم بستو يكي سباتي ام وكا مجن دنيا وك روجا زمان زگماكي جهان تي بيروز كرن او جي جبوي او د بستو يكي سباتي هزار نسودو هزار نسودو پنجه و ششا چلو نهاده چند تنه بنگالی دوی چالکی ده هاتون کشتن جنا خوش دستان جبوی بیرانی نوان او روجا وکا مجن زم روجا زمان زگماكي جهاني هاتي قبول کرن و هاتي ام مجن تي بيروز كرن yani e, kesin kuşman re bu peşenge jî ew bû tevgera zimanê bengalî bû ne tevgerek siyasî bû jî yani em bêjin yani erê bixwe siyasî bû daxwazê wan siyasî bû lê tevgerek ziman bû yani yani euro mesela bêjin ka tevgerek me ziman jî TZP Kurdî heye ka TZP Kurdî e, çi xwasî pêşeng têş kurdar dik Kes Ki ki ama Ali ev ki baş. Tamam. Kurs Yani senin ba kurs kurs senin- mesela bir kere hat. Ali em bêjin daxwaza maf de bêj bi destxistinê de Dest Ali ve de siyasi kalsın. kalsın. Kalsın. Le mesela tint işte de baş. Mesela Pürtük çapkını da kalsın. Mesela Şundan kadar mesela. Bir kalsın. Hatta TZP yek Pürtük eke bu çap kırbın sernave TZP. Bir bir galet ya bunu dedi. Yani ama tu sabi em edirne çibeş. yani نخوا پر پر باش yani tu sakaleti ki Li kursiye de pir başım. Pir pir faydava giyiştin. Yani ben berin gerek isem zaman him khairava. Ev baş yani. Pirskreka kurda ya mezin dali zaman da çi sone. Em hinj devleti em divijin devlet bırak baş. Em tutuşti nakin. Me khuday bende devleti bırak devlet işteki. Hatta devlet gavı ki pa işi او قاف كير من يعني بفكر ايرو اوك او مجلس ده او او درباس تصاري درباس منو سو التصاري de دبيت terör. de dibêt terör siyasetmedarê me radimin dibêt tiştekî baş. Ee, siyasetmedarekî me yê mezin li wê derê dibêje em ê tiştekî dîrokî dibêje. Ma têde hin dibêt terör yani. De hin wek terör bi nav bike. لێن ڕەوشا کوردستان بڕاستیجی نەباش ji ber ku ev hefteyek diya mehatî li cem به کوسری لنافچین مردینی جبر کو نافچین دن از نکارم ببیجم کاچقاسی بکردید بیبین yani edi navçeyn ve koser u nisebin u medyat u derin diniji ahaftana kurdi geleki gem bu ye edi kesiyen amrewan ser penci jere ser şesti u hafte jere bit Türkiye de beyibin yani e, beri ayb u şerm le cemer velatê me radiyek bi bir xwe bi Tirkî bipeyve bizanim esnafek bi Rûnên bi hevre sohbet bikin bi Kurd bi Tirkî li qehwê Rûnên bi Tirkî bipeyvin bi telefona bi Tirkî berpeyvin lê êdî balam lê û dibêjin e, zika ku kolan adı êdî bi rehetî bi Tirkiyek berredayî Tirkiya wan jî niha Tirkî bûya dîsa te tê bû ta زمانی وان خورد نزانم جی کردیا وان چیتر خوشتر خواتین زمین دلبر ندکد جی کردی خرابتر و ترکیا وان لی ترکی ترجیح دکن به ترکی دپیون ev psikolojiyek berradayê derûniyek berradayê û divêj vê nexweşiyê re çareyek bê dîtin dermanek bê dîtin bi vî awayî herê êdî dewlet nema te asîme dikim دولت ها دولت دفش تبردایه ایدی برا کس خو نخابینه کس نبیجه سیستم و پرگال نزانم آستن بول پیشامه نزانم چه نزانم چه نه ایدی دولت و سیستم و پرگار سکنیه ام بخوب خو خو آسیم ندکن ام بخوب خو ام ایدی نماب کردی دپیون ایدی ام ترکیج مر جو کردی خوشتر دی بما خوشتر دی یعنی موی روجی ترکیه که زن یا که وقت یعنی ام گواه که ترکیه کسی من دپیون شارستانی مدنی اره یعنی دویج تما ازانم یعنی یعنی وی روژه مصطفى به پیوه حوالکی از شیام زانه حوالکی کو چند سالا گریلا مایی شروان مایی او آلیوی جواکی خورد آلیوی پروردهی خورد سکنکوی هیه جمرتش لقوت براستي جازي شيام البركتن قو از قاسي قو بتركي خو بختوار هز دكم بكردي اس وهيس ناكن كاتي تجوين خوشير تي چنا ويلي بك نم تتركم يعني ها جامير بأشكره بزمانكي فكري وزلال جمر قوت و اف جامير نخوازم ناوي ببيجم Bak şerban de nav refên şervanan andı. du salamayı, sala mayê biro. camêr îro bir şîvê îdeolojiya birdoziya xwe diparêze belê belê belê belê ew alî wî jî heye her çi qasî ji wan دیسا جی او سمپاتیزان بونا ویل سروان هیه او سمپاتیاوی سمپاتیاوی هیه سروان حسکرناوی Ama حزاوی سروان se, هیه se sala mabe u vakatiya be zor. Vak, vakatan u pe ve sempatizani ji kabul naki. نا İşte ez zanım. Çünkü demek ki bir şekilde gidin vakatiyayı. Ama bu sabe işte. امزان Yani problemi eli- psikolojiki vi çine le teslim bujë na na na na ne teslim bujë jamir i roji na pres kreka be gar ko misani sani no kur dawaru wak amir na ko binad dikis be gar ko binad dikis shivan ne dama ku çuyi hay kesice şey bujë u ne ne dama ku vagariya hay kesice şey bujë az bir sadece yani ev jamir hmm. e, dama ku çuyi na vanji beştar bujë bujë katina rafi vanji hay devlet u pergal u sistemi jwi çene bu ye u demek ku bu wan reketi nakukiye u vagariya ji disa hay kesice çene bu ye li iro demek ku tu pek sohbet dike tu rodine هێژی هێلەکوی ئالیا کیوی bi serwan deyî û dêşe yani dibêje ez evim yani xwe naşêne lê ne wek ku xayîntî yan jî xwe firot xwe firoştin ez veya dibêjim me sohbet dikir camêr eşkere ev tiş got yani e, ana kurdiya wî ne baş bûya من بگوتا تدی هن کسان هن کرد هنن نکارن هست و نرین و فکرین خو راست و باش و خوش بینن زمین ترکی جیانم ترکی پرورده دی پرورده دیتنن لناف جواک ترکی مزن بونن تد بیجه tamam لی اف جامیر کردیای وکامه هکن نکاسی آمه بجی نزیکی آمه لی جامیر اشکره جمرگو از به ترکی بیتر خو بختوار هستکن کا تی چنا بیل وی نخوشیه بکه یکی وها وقتی گود درونی یک وها ده به نرین و فکراوی اف به سکناوی اف به اف جواکا کو ام بین نخوشه اف جواکا کو ام دبین Nexweşiya xwelî seriye. Ha. Mer fikarî dî navê ki ama çi? ایجار ایجار ایوکوی پرن او خلی سرکی پرورده بویم ببیجن ایجا خلی سرکی Gelek jürene. Bavar ki gelek jürene. Ne tele bileyim de yani neri aliden jene. Her aliden. Yani her cüre او تشتي كنت قالت كي از كافي ديت بر بر جاره تشتي عجيب انترسانت راستي تم يعني از تشكي از مجبور كاري او كيت كمل كي تشي داخ بياز دبينم كي تشي دبيجي تشي توريدن تشي ما بابتشن هر تشتي دبينم تشتي بر خرابترجاز دبينم باور كي بر او كتمينه يعني بالي تشكي هي خرابتر هنا هنا كان يا دبي تشتري لازمه جيانا از gereki okum az jiyanekî Ek tuazım. Ben sinor minor nastakim falan bir. Ya tutbeji ne yapıyor? Yok. Hesaba inayı. Yani de merfem ki hesaba inayı. Bu sabah hobaş ist ki. Böyle bir şey. Bak Türk'a ne bejin ne mutlu Türk'üm. Rastlayıcın Türk, Türk ne mutlu ne? Mutlu ne? Çi derdi var Ne? Futbol gudartken erin disko. Ama çi bekinci baktavartken. Mana usayı. Ya evcik demek baktavari tukazım. Bela şukura. Ama şeref namine, demine namine problem aviye. Ez edi usadı beyim sani gerek cara münakaşet kırık kafi. Edez beyim ama şerefsizce biraz kura şerefsizim ki. Ama navi ihrat be. Ne navi ihrat be. Ez bejim ya xo ama ke na ki, ama cehnemavi kiri. Sıbat be zaro ki ve tep ken ruyevi. Ne olsa? Şivan Erik Mustafa var ya em serve meseleyi peyvin. Brastici îro dema ku em dibêjin qeblama Kurdî û qeblegeha me Kurdistanê و قبلا گاها ما کردستان آرمانجا ما نه او کو ام ایرو کسین عملی و بسر پینجی کتنن بونن کفتار امان کفتاران بگوارین وان لخوازایا وان بگرینن شخوا مرن نو توزا وان دعوا وان مريه ام نکارن وان بگرین یعنی او مرن بخوا در دورا خوشی دلوتینن و خرا دکن ام بویستک ناخوا بوی آوایی ام دبیجین او جدست چونن شخوا yani car caran dibêjin ev derdê te çi ye çima te xwasî xwe dêşînî xwe perçe dike xweş hev dixit xwe dikuje nizanim çi nizanim çi heyran mesele ne mesela ku ez xwe dikujim yan jî ez tiştekî bi zorê dikim اب عشق حز جدليمتي ازدكم وك هر ملتي وك هر نتوي اجي جن زماني خو حزكم جن رخي خو حزكم وازيب بكم بك دماز دكم جي بكيف خوشي ازدكم ودماز دكم جي ارمانجا من ناوكو از او كسين كو بونن كفتر زون بكوارين نا بالو او كسين كل جوان كو نهتين نه دگهيجن خو ناز دكن بلا زانبن كو کردایتی ji کردی ji zimên dest pê dike re kes xwe nexapîn yanî nizanim ziman tenê ragihandin e nizanim melhev kir û pêv meşev fehm kir û pêv problem tune yê me heyran ya ku me û cîranê me ji hev vediqetîn ziman e ya me û Tirka ji hev vediqetîn ziman ایرو ام به ترکی بپیون ام عربی بپیون ام فارزی بپیون تو پروبلما ما به تو نتوان ره به تو دولتان ره به تو سیستمان ره نامینه yani problema her imezin zamanı. Zaman vakti ku tu bibêje zaman ji bo min negiringe <clears throat> ji xwe sistem û pergal dewlet ew te deynin ser serê xwe. Dema ku tu nebê tu bibêje Kurdî ji bo min negiringe ji xwe tu ne Kurd jî. Dema ku tu nebe Kurd jî tu ji bo dewlet نابد تشتكي خطرة ناش خو يعني برسكريكا ناف دولتان را وان بجن بملتين نتوين سردس را كني آه، دست بيكت قابا كزماني ما قد خاكر دس بكر نوسا مثلا بفكر لديروكي قابا كم دنارن آه، قد خاكرنا زماني كردي جدا ما عثماني لدس بكر يعني ام بجن بقانوني اساسي عزر وحيسودا حتوش الشاطئ جالي عبد الحميد فرهات كرن آه، كردي هات قد خاكرن و پرسکریکا ام بیجن زانه و و ام بیجن روشنبیرین کردن و گاوه کو ام بیجن خودی هشمندیان توی و زمین بون به دولت را دست بکر مثلا اف دومیا yani شوی گاوه حتی یورو ام بیجن کتوی yani ام بیجن کت ماغازا کنن دولتان ملتین دولتان جوان دولتان اجل همه نه مثلا ام هنه کرد همه جوی تشتی بیجن پرسکریکا ما بالدولت رأي بالسيستم رأي پرسکریکا ما بالنتوان رتوني Pirskereka me binde tevye rejiyayı. Mesela e, İsrail gada ku hem bejin erişi Filistin'deki kesik kuş Araba ziyaretir hember devleti İsrail dedi kevi İsrailini, İbranini. E, Türk vak, is, vak İsrail ile hember devleti Türk derketi. Megota. Gada ku mezar bu Kurdi istediği hafte ve penca hat sedi daha. Türk şiriki Suci devletini, devletini. Gava ku devlet daha Kurdak kuşt كشت نتوا تركا جي دولة خو بيروز دكر Tabii canım yani. Ne uza? Gava despeka aşitti ki bahsa aşitti tkerinci tane dit malbata kaşo şehit. Xotavetlerdi ve hişvet şunduk o çera zili kirin yani luva kullanada. نا يعني برسكريك ما بنتوان رجي يعني جبركو نتوان Devlet için ne tabi gireta heve. Mesela gireta tişteki heve yani. tişteki bejim. Mesela ne tabi de bejim pirişke ne? Nahi güvertin. Emni karın gava bejin. Millet na hazire. ومن نتاني بياستي Bavar ketkarın mesela ku- e, dizi ki derketi bu mesela hapsa Diyarbakır tikir falan böyle tiştek güzel kişi andine. Ya bçen kes hebun yani. Mesela yeki jwa Sivas'e bu Kurde Alevi bu le bu kesayeti. Türk kuyat ki gelek caracı rıhnet kir. Gelek caracı vak vakuk az nezi veme. Şapkirim falan bevan vırda vedet Edhe yani me çi bigote berhava bu. Bak o kam çirok ad bejin. Avka kitap kitap jina koyni. Dorayı gerek kitap şey bu. Tete şin etkir. Yani jboku fen bike mesele. Ev dizi despekir ya bir tamaşa kir ya. Hayam jeni yine mi tamaşa ne dizimizi tam tamaşa nakım zide. Recep Şimere bu hayata jibi evki filmi heye. Dur filmi erotik jina nere? Na vallahi erotik merotik. Bastıcı. <laughs> Na vallahi işte zindiye be merhaba bir şey başı ama. هاي توزع توزع جامر جامر دبي از بخوف فيلم ماتشي دك دبي از بخوف فيلم ماتشي دك em, em artistin hayır azçım artiste tamaşa kır. neyse ne yapayım امي امي بيبن ساعات Saat. 20 دقيقة ماما بشتي 20 دقيقة امي بي مجاري فكن 20 دقيقة ماما اري ما نعرفش لك <laughs> O ne veçilo? Davul minek na vallahi khodek na milek. ها هو من زمان بو اف اف فيلم تهنم خدي Hicarki bira filmi zindi habe çuma mir filma bunların. تاز قواشتم قواشتم دست گوشتم گوشت سناریو بله. علی که هی راش سنال درم زلامی که خوزایم شبانم شبانی چیه من؟ شبانی چی؟ اری. شبانی چی؟ نه که تول متروپول مزمونه وسا فانتازی شبانه جی متروپول دلی من متروبولا لبيدي مظلوم نافي شفان تبزان نا نا Tu ne bu işi var? م- نا من من- من نافي شيفان خوانه كريه ها ديا من ها نافي خوام بريفانه ها ها قبرا شفان بس بشتي تشاركة از شيف ما جبركو قلتنا افجب بشيفاني وا يعني وملكي واج بريفان بشتي بريفان شيفان خوشتر لها كتير بشكل متروبولا بو مزن بو نافي شفان يعني ji ber demek ki demeke min goya ez şima giya û kulîlka zêde baş nas nakim pêşî ez gava kurdî hîn bûm herî zêde min bala xwe da kulîlk ez navê wa hîn bibim te kercî nas kirin kercî min Ya ez zarok gelekê ji kera dikir ya nizam çi mesel. Ker ker pîrozin ya. Ker mitolojiya mitolojiya kurda da pir pîrozin. Me ker bi şivan mirin. Mece nave nave gelek ciya ker Kerdevs mesela. Kerdevs. devskirni Devsa ker. Kercevs. Mesela Cevs ama dedim Kerdevs jid bejin. Yani ciyek ve şivan tecavüzi keradıkır. Kercevs. <laughs> Na ya Ne ne. <laughs> Ker boran. Ker boran. Mesela yani والقيمة Mesela مثلا كر برهي نبي باجرا يا مسكرة مفهم نكر ya alakam kere yine ya. Ker mezarokti de bir hiç cara yekemez şum gund. Bu diye akwa? جاره یکم از کردستان دبینم او از جاره یکم از شوبم زاروک بمینگیو کایت دورا کرانه کتیه نه هف یا کرخاله من او از مگره کیش کرد کرد چبر کو چما Namaz कर नमाज कर रही कह रही मेरे को मत को मेरे करे ही मत कर रही है हाँ ओ शीले में करे मत कर रही है तस गुआने में जिदा पदेनो ये दोस्त है bir cebbe doğazda edip köpçe. Vallahi billahi. ya Ana. Ne demek ki safi ya Tetes pesine kere da yana. Tetes pesine da yana. دبك Pesi kere hey nizam vallahi Az piştavi sormam ama بروجك وي وان كان بيشي أنا سوال Ya o بمانه <laughs> وقت مردین از بیش بمانه وازی صافی بمیش مثلی تدبیر معنی اینو معنی پیدا کنه. ای وقت مردینی چه مردین سکایی از نه مردینم دی از باش ناست تو تدبیر بمانه معنی کبه از چی بجا از بوی معنی تکلنه تک هاي از بمانه خب، خب، قبول کر ولا نبیجی معنی یا والله بالله یا ده خدا خویا کرن تو شبان و تو خود فانتازیایه یه خودی خود yani kesin şivan براسي فانتازيا وان قال لك يكشن بشتي دوازات قال فانتازيا خو بكلمسا تشاو فانتازيا شivan قال لك كليات دنگ بيجي وشفانتي بنار فانتازيا مشكوتي يعني بله بله Mehmet Uzun romanı ko ya Havare Dicle. Mesela ve Dicle besa şivanat ki Ee, znam, ne hoće ne te Eri navina berivanu dibemem ki berivana okutkin falan. Digüve şimdi nizam şevat kin şevat. Stranik kim sadık ya nizam. Dici de derbaz ve o mesela berivanu o şevan. Ee, e stranik yuvani hep. Ve vakti gidiyata o bavet işte persit tu çima dereng ma benizanım beni e, nizanım çi mekatiya ve şirem rejiya o nizanım çi از بام تحسين تهاجي قوتي كلماتي في عوي هي ناظم يكتبوا صالحية شبو صالح بزو اه، صالح حمد نظام تشكو <laughs> او من الشفانة لجامعة غيكي لي دلت كبقز آغي اه، اشتاق قز قزي كتشيجي حزبكي وقت عين ساقام بزن درنك درجم سفي او شفين تب işte iş yok حالك انت Maşallah. Şiven yani Şiven <laughs> ne bu Şiven bu Nurhan çoğu Şiven bu ama te, لا لا شفان يعني يا ربي. صغام لكر بيبي كردية شيخ وحال كرن بيني هان هفتا ما بو چوما والله والله بالله عقلي مضي خراب كمسا خود نادا بدمز آه. يعني biz nada mükemmel şopyek İslami demez اري اري اري yani ezberle saat صوفي صوفي چاوا دنن هف سبحان الله صوفي چاوا دنن هف عيدناهم جعلجنا بو خود جمر بيجي از پر نعطيك ما دلي ما يسر وانا نفيسك يا بنفيس أذكر- يعني وانا كمان لا قلت- تشتي سر بيجم يعني صوفيش دنن هف نوسا اوش دنن هف بس اشتر بيجم ها از بخص سيرا جيما للسيرا جابي بعدين بروح ماخذ لا اشتغل ياخذ فيزا بروح ماخذ اللي تقول ده فيزا تشاكو نا نا اسف بقريب فيزا ما زي اشكال بالو شيخ ايوب هو شيخ ايوب الشرقي دس اوي ده سردانا الشيخ سعيد تا رولك مزنيست بالدكتور فاطمه ديار بكري هات يمكن هات شيء تكرن اه، للاوي كاس كاسين كشوي صادر بون اه، حسب بينش بون يعني بينش داك يعني حتى مش لا تورنيوي اه، اوي هبو <clears throat> جناب هبو مريدي وي هبو مريدي وي هابا بيز اجر من بينش ابو ما بكره من بكوجن يعني او قاسم دودنا دو سردمی پیشی دوی ده ده parti AK Parti'ye de ev yani parlamenteri kir. Ev mer iş lavi Kasım Gürpınar nadı parlamento değil parlamenter evi AK Parti. Nahavana ev Thank dikin. you. Şevi ev dikin. Em bejin halqe dikin. Jed mi halqa. Sana. Benim kerem ala babu. Şeyh Kur'an mi mara babu. Mridir. Halqe dikin. Jinu mer tevhebe. Sana. YouTube'da ciye. Cire vedimrine. Sana. Lampa mampa kuşka vendimrine. Tarih. Dibe ke ke ke ke ke. كيكر كي Yani ke ke gör. Yani Kaldır baş baş mı şu anda bana ötürü baş mı? Ka- ka re- reni- Herkes bir şuna kurada. Zane. Cibi becezi şivantiya bakıp. اوه Vapı matavidi. يا Ya veca veca Yani- ab kerin hani Abi, hiç yani aleviyat ben- şimdi bejin. Ab bu fantazini kurtırın ha. Veca tişte usa ser aleviyat gotin be bebekti tkirin. Ab khosa fantaziye kho ser halke bart kina. Ab qapisin yani. ha. Nana ama var rast dille söyleyeyim. Na na Yani- azbin na na ab am insanin hani ab stofinin birin gene ben alevi vat işlatkin. Camero Ab katina kot vardı. kid. Yüzü Ne ciddi. kadar navan yani derdora ma gellek. Mesela gündeme tane min nemridi bir şey bu. يعني Cirane gündeme gül ev. Şeyh ki acebe ya vallahi gund piştavi derler ki ya Bedri, işte bir şey diyor. Guş piştavi derler ki yani. يعني Her ru her meycara ki fantazi ki usta لا Tabiat ki Gezen harkan tuzane. kalki. Bu evden des baqasidatik. قصيدات في في شنو ميرنا بهفدن Arayı نفسه şunu ne cinsiyetinin dibe farka mevzunatı neyi? Pişti dikkadı kaside. Dikkadı kaside çiriya vendirim lan. Vedimrine. Vedimrine. Bu de keke gırt. Keke gırt yani. Ma çitkin yan. Çitkin yani. Çikiri. Fantazi yigidi. E, herkes tebliğe ve çavat. Çitkin. Keke gırt yani ya. Vali Mustafa. Bıra bas bıra mer mer ne giri yani. Mer jinavi bak. Mer ne bidhe. Ne. Ledvedrid Azerbaycan Ama gamam. lutun ma. Ne ne nermi nermi o nermi ok. إجا وقتك Kirnaymış وهذا var هفتة ana بلين fazla. شردك يعني Çaydı kısa ya. Dibe tarihe herkes kesin abi yani. Yani bu- tabi kota mer mer ji cin cin şey benim ama çıka e, nermoku lezbiyene be me bari vacip edilmedi ama e, nave yani. Bak partiye ya. Dibe tarihe de tabişin zaman yani çıl çıl çıl kavim kadar zar yani. مشخوط طارية كي كذا بك Ama Havada kutu. poreke milser nermoke kemezi de bikin abi bak şimdi. مثلا لما يجي ناكل زاني على قوانين لما يجي ويتونه يعني شرط اسلامي نانجي اما دبيجن ام يعني دبيج الشيخ مره تشتكي بيجي بافور دبيجن بافور كي وتنا كيفن حتى دمك اف اوي بو علي كاري اوي بو علي كاري سروكي مجلس بو اوي جناب كيفنا دنابرا ويس رصاققتا او دك تشغل دك لو دري كومون قام كرس امير مسي قام يسرس رصاقق يعني قام يسرس رصاقق بدن يعني Ya şeyhi var çma çava Türkiye Türkiye az vi ali ve imana tırkatçı. Ya m- nivi ma bu az çum tarikatı çma çum. ما تقال جحيدك Her yere cerrahi. شي men- طريقة شي Na az ne tarikatçı ma rakam az ne Müslümanmış ya ama Musa bejim yani. أنا دور Na tiştek vani az nakım şu koy. Ne mesela mı çiye ahlak az bağ nakım bu kasimi ahlak hudan ahlakın şey yani. Çima ya az çum mu derdemi çi bu yeki sofi havale kime bu mu ya birader. Yani avcı tuhazem bir Müslüman hatta jeti Müslümani hoş ki berçavim. Rojek çebuko ajit ki nakım ci ci ko samazeni him bibim nine. Derdemi çi bu mutku az قصيدة الملاج زي قدر بكم وازم بفتلم سمازاني كرت شمانينه من دلي خود وسا قلت سنتزم مولانا و أري. زملا. شما تشتكي وسا çene Mejugo illa heze himbebem. Zarokti de jezzaf tefetiliyim. Zarokti de je evhet. Evtiş ruhem de heye. Metkhos yani. Temi metkhos muga heze himbebem. Me pirsiyar kir, pirsiyar kir. Taliye de gotum Allah cemaat memat adaya. Mugo çi cemaat? Götünem ne zanem. Fatiye vadara. Neyse. Roje kusa çi bu ev kurik hat cemin. Mugo birader. Ez de kancik işte bu kazım. Goçi, mugo ciye ku semazini hindibin nişem ke. Kudiye. Ez kazım himbebem. والله طريقتك هي أسبقها أو كم نقشبندي ما ذي طريقتك يدين هي نزانم كي جاك طريقتها ذي شبوتا برسم كيف أجياد قو والله قو تو esas dilete tücmü Müslümantili falan beman dilete de Müslümantili ama tünnahili. <coughs> şey olsa ama hatta jete hoş gir benim. Mece de yine kere. Jiboku ama jimere bebine. Velhasıl rojeki hat kovalı şiban müşteri dit. از جیواهیم بوم فاتیه او نزدیک چهارشنبه cerrahi tarikatı yer ve de çünkü okey dergiye ki çi dergiye heye falan bir bir şey mi tamam mehre. Hatta ticaret aşku meşkeye. Nabi zikrine ee, aşku meşk. Yani embejin roja düşen bir roja penşemi bu. De roja. La omjer nabi hopne bisin. Nece aşku meşkçi bu. Ez çünki canını zanım, ez barım meşk bu. Mugu meşk olsa hoş bir aşkıya hoştur. Bir min dilê xwe de bir şey piş ez xapiyam. Neyse ez çum çum. Çum meşki? Da meşk dit. Dicer ez çum meşki. Da çi dikirin bur? Çi dikirin? Ya e, ez müzik tasavvuf ez becim e, ya hüner falan kefam şerete. Türkiye gibi, piyani gibi, Rumi gibi ez gudart kim çarpıcı. Vale mi dit ku? Lüede herkes runuş diye, Peşi zikir kirin. Acı aheri dahi runuştu. Ben okuruk جمع رو runuştu. Neyse ها ها ها ها. میشه دیده خدا گفت مگو وک ارگازم دبن یعنی خود یعنی نزن بک یعنی جمع آجیز ببین. یعنی مگو وک کو دشارز دبین اف انسان وک کو حیوانی خو وحشتی خو باویشن چه موساد کی شو هر خو گریجی ناوگیا یا بکی من من از میوانم چی که حتی تو دم هی تو میوانی ولا اللي ناب كيلي حتى تو تجربة. هند بن تو هند بي تشتك ناكين Yani يعني kadakayı kili tecrübe. Valla Rabeci kes değnek kes varım. Mevanti Mevanti ki bir rengi bu yani. Ve nasıl aji ya mugu az pişti zikri des bir ilahi yakırın. Ev Ahmet Özkan'a tişek bu sayı ki usayı. Navi ne kalit Ahmet Özkan. Ev hoş ilvede bu. Yek erbanet defet kız. Myślę, że chodek mu doyap kaşod bejin saz günahını zamşı günahı apuka udetkin. Metişlik fem nekir yani. Veli çen enstrüman habu desi o da ilahi kundin. Neyse aci aciz bu maciz semazeci hatın u vakt töreneki çekerim. U hediye edit semazın fetilin. Hatta semazın hatta pre aciz bu. Tam aci beyne deme ama semazın fetilin ya azmin belki metkev ya belki sermi bir kevin yani cilin gevad mü baki. Daviye deme. az ciye kona rahat bum yani. Mejigo gelo az şipkim çipkim yani aciz jibum از نه ذکرت کم او کرک جو خود جربیدن ذکری بکی او نقش بندی <laughs> او جو خود ha kaşı او جو ذکرت کی yani paşede yani مگو از نه دکارم ذکری بکم و از وانا جتا ماشي وقت كل ما بك لما بقى لبن از شب كم شنا كم مديت قنجي كي ده تختيك كي ya مگو از چما سر به تختيك نارونم ama mrahaş bir taktike mekşab neyse edi az belentir bum şwa az dibin hatta davi مديت ويدي وقت صحنة شكرنا شو خلو عالم etkin keyif etkin dubeyjin sırana ويدي perde ki kişi andine bak o sinemizyon çetkin perde de çi mesela Yunus Emre dubeyjin ويدي derbast be مجي هما çava ويدي هي اجي تخوينم çava ev تخوين اجي جي خوته kuruk جي goya o maşallah şu kodere tuji ama çıka ilahiyeye tuzani تتبجزنا مسلمانم خودش تستاندیه یعنی تو چه اوسط بشی هر تشتیش دانی یعنی میشکو یعنی مقصدی که خاپان پیشی پیش نمیگو یا یا تو نابینی وید پرده یا میگو اش پرده تخوینم ولحسن پیش نه درد کت ولی کو ابتشتی کو تحقیق از رونش نمر جو سر قرآن تخوین از گله که مفادی کرد میگو عیب چه بود یعنی از نواد دیوچه نو اقص خلکی از بیتش دانه تکم از پوشمان جبم ولحسن از چوم هاتم پیش نمیشم ama ajit beyciğim ab çütkin kim ama bu ara direkt durmaz bu ara rahatım falan bevan ama ab çütkin ajitkim meş direkt nekirin ya mıgo medre kodu kut meşk ne e, ne kıraba ya, kaz aşkı jip bilir benim aşk o zaman bu merak jimre disi <laughs> şey ya şu e, meşki mı ko azka aşkı jip benim neyse ya mı mıgo korukla ko avcı pençe madde bir azne müsaidin ya mıgo cari ikinci bom var ya Ami pevrahret ажиннасына кимиш беркул зеде. Я вас чум, я бәлки дә чара мәне мешкер. Иманам лакия. Muhammed cehenneme o kodeki yani ne müzikeye nefse mazene yani e, cehenneme vakiri. Ya mego belki hani şey yani belki tişteki hoşlara ya. Aşka kodze bir dikir çud nemece rastat. Bece çi bu? Herkes kod bece mego az aciz bu müşkuruk regot. Mego valla az ederken. O yahu ne abi ayıp şey be ayıp kardeşko falan bir var. Ya bu kadar aciz bu. Neyse kapı sekine nabereke evvedin nabereke kuarni. Ece hemmi tüccarın. Ev zipkeren, ev nizamşıya, ev... Hemmi devlemendin. Genç cehene. az bejim bakıp az bavartıkım. az safi az hudeme. Ez şumevedi. Dibece ki sağlam kuruk mesela kanca. Hevdure elemancı. Öktükin. Elemanen sağlam. Çünkü insan yekun bavarmend bir. O genç bir sağlamtır eddi fikrin. وشكلي شخور على مانجي دقرن هبدو جي أو كتكن ها بعد باور تبه تب ببرا ببرا إيش تكن نا بر سيكتوريال يعني ترك بي ملي بر هبدو تكن يعني ها ببرا بر إيش إيش خراس تكن نوك منا يعني أم بيجي بيجا لويد مديت lahmacun beraber kırın. Önce gerek yaşık lahmacun ettim oldu ama yani ki ben de lahmacun yiyip eminim. Ben sabır kır. Bir şey lahmacun yiyip. ses bu ya özür falan. O dedi <laughs> sanki şampiyon. Sen ne bu ya? خودی از نظر بوسا پاکت توش بو نه توش بو خودی از برچی به اومم وقت گرام بکن از نظر شاو بوجه اما تکو های قوزش دست چو برام مع لحمجون یا مگو قص وقتی برادای چو قلب از لحمجون بخوم در کمی از سکینی بسکینی تکو بگیره تیر نکره برو از که ما تیر بکنم پیش لحمجونی نگو terna kre baro zike go ter. Kurek ji pişti lahmacun go ya meko az aciz bu. Az eder ki pişti lahmacun. Kurek go ya bir sakine bir sakine kat işte gidin heye. İşte gidin heye. Go töreneki işte kitap edin. Nemiş خلاص bu tamam خلاص bu falan bevan. Neyse salon ekvede mazana bu. Ciku av samazan defetilin. Ya herkes bu saat desteği ko danin peşiye ko. Şifan kiliye semezana radve. Az bim radvi ama badayine ama ligi ko خلات şerit giredane kamera ki dane ve de bu yani medis şeyhat yani hatta İngilizce mi az him bibim him bibim hatta Babi var ya valla Şeyh cerrahi bir heş bu ya Dari lingi xilkit yani cimre go gururata be tu samazani nikare him bibi Muko ne gamam ama bela dari lingi miş xiyar ne gamam naz penaş ve ve nasıl Çavayı şekilde Veca avut ne tiştek bu <laughs> Şeyhat herkes beri kovsa ya herkes gerek tüseri Kur'an'a ki gerek tüseri ya o şeytan bir rake az bavriye hoş beynaynim mukvala seri Kur'an'a ki mu şeyh ne benim خود از بتقم yani او قصات و از vide peşiyam o az Şeyh ne በኤሽያም ሼክ ነቢንም ተኸቡ ነሪናር ሼክ ና kes naneri şeyh derbas dibe vek törene ki çetkir şeyh tazibu yaptı ve keliye de ilahi tkhoinin na na spi jile ke spi khokiri herkes sere koda erdi dese se khoji peşa khokiri tamam müridi yani yana derpi mepil bin bu. khoda ne zanam o kasmın e, az tırs nehri keli ki bulsa ama mesele khoda tamam mürov dünyada şevap yani insan işte ama Zirahmeken içinden medde buraya. Herkes vakkara sekliye. Ajinden vak vakara da acı vakkert sekinim. Ama aciz bum şu acı. İca ver o cephe de cimu kahma cehenneme vakir ama samazaniye vajı nizam çipkim. Nizam çipkim samazaniye vannem. <laughs> Öyle ya. Eşkere bir bejim ne? Yani o <laughs> yek dakika yek dakika. <laughs> Yani kasik vazanin yani haşayda da peygırt. Yani ne kutbete bu. Kodez ne çum edi ne çum. yani de devam bikra ya او hebu او ihtimal hebu yani Ya yani az az او او عليم نولداري ne vaki ya Türkaya Türk Türk her şey vaki azanım kileve tujbo quz şu ketna buan azanım na vallahi ya şu hami zilam ya e mazeram jidenen ha yani az zilama kefam nay تبكو يعني او هيلاتي بيسكسوالي جي هبه يعني na na vallahi ni تن na katniye az aciz تجرب عندي انا Gava ne izlemişiz biraz e, müyesserim biraz biraz prajdım. Yani, yani azır homofobik. Ya valla hatta bir radyoyu dişi şey, bernama var heyem. Şkol ve de e, Koca kez tutam bir meyvane var. Merhaba aşkım heyem. Merhaba aşkım teşekkür ederim bu yani. Koca kez bir meyvane var. E kode kurmancı ya. Brasici. Kode kurmancıdan ötürü kurmancı çıkıyor. Mustafa Roja kez var. Az bebejim şu ara. Valla sıkarım bejim. Valla yani bedduh insist. دخوازه هده دوخینسیز دخوازه به میوانه و کیف عشق اوی بگیریم والله اوی کیف عشق لی نزانم yani niyandine ki serp kere. Ki ve garantiye nadım. Peşkeşvan ki. Kurtun çünkü beşnama bilin de o gırsın yani. Peşkeşvan ki. Kudeye nizanım lauka ki merdini yaz var. Hemşeriye ben o. Ya Ja, jeki mevzini ja ma ne ku ta merrin. Nërmik? Travesti, e travesti u nërmik. Nërmik u travesti çava merft karesh hadu vakatin. Yani merdiniye u nërmik. Havale me jitë مفهم لك استرامبيجي ما تشمع وصا دنيفية صحبتي دنيفية جباتي دفع ما بردون نعم مالا يدورة مالا يدورة مالا يدورة بالو تستراني تجمع بكو تتوسا بشايا اري او ما نايش كو استرامبيجي يتبيجي حالا اري والله استرام لا بتنبوري لي بس بس تمام قلت لي بيجو وغرا دورا خريبه تشاو هاتي وساجي هر أراك خوشي بخبرة دنجي تفهم Vara teli teli teli teli teli teli teli teli teli teli teli teli ah. Hay le zalim lele Aziz kavka şehrin adıbım dibeşim teli Navar oje dibeşim teli Bevare dibeşim teli بساعته بقافه بدقيه بشاركه بصانيه بقدر ابلي خلد بين تيلي ليلة تيلي حد حب رايت هنا حد حب خويم هنا ازج بنا خاطر چاوي تي رشي تيخم مردلي ورا تيلي تيلي تيلي تيلي تيلي يا آه. مگو شفاو تواب مني خوش خدر حدي بدي وتوا ان وي هر سر حدي سر سر سر شفاو حدي يعني صحبتي انه خوش دس بيكرو تتكهر Gonaj gonaj av ki ben Allah zif maç. Zif miyim ama mal gelek izure. Canı orada ahire. Gelek izi memnun bu. Acı kef hoş bum hom kata ve hoş kata. İnşallah. Spas sarçava. İcar amciye hoş bakın. Aha. إجام سوات بخير هاد إله ان امكم ام الاشخير مابون ادي اشخ اشخ بناو طريقه مابون Ankara, تكيرداغ İstanbul اشخ yani em durdum abi. Ya kesin küçünün getirin medrese. Tuşil medreseyle mi aynı? Eku derketine bir dici din hani mesela eku medreseye kondine havale ki Mustafa dine ya Diyarbakır'ya tecemin mela yani mela dibeci mela ticikiriye. Ve gacı alakaydı mı? اورنمای یعنی قد باوریا به اسلام نای یعنی ها شغان یعنی دین تشتکی وسای از خود دین یعنی وكبي يعني مش يرو ايدولوجيك ام روبك شخصي كي جبو يم بيش برجمان ديو قداني يعني يعني از چاوا كومونيزم سوسياليزم از چاوا دينارو از دي بياوي دينارو فكرين خوشن بل فكرين خوش دهانه يعني مثلا از هما جبوي اسلامي بيجن يعني مثلا دو قرآن ده گرنگی از زمان اسماکی گلکی گرنگ یعنی گلکی مثلا بیرو مثلا تو کس نکانه رابن بجن بیجه قرآن جی ندای زمان دایی که گرنگی ندای زمان دایی که کس نکان بیجه مثلا اما ده آیت که ده تنی آیت که تنی همه هر چیزی زراب ده بیجه از کارم عربیه ویجه بکنم حتی ده بی وما ارسلناک من نبی إلا بلسان قومه ليبين لهم دبيجم ما همو پیغمبر بلسان يعني بالزمان قومي نتوي وان شاندو جبوي چه جبوي كو وحي ما يعني پیام ما جوان رکانه به اشکره کشوان رکانه به ببیش بنر مزه همو پیغمبر جی ایمه کی جانه ایمه زردش تبک ایمه امکن زمان خودی در کفن ام پیغمبر ملتی خونه امکن زمان خودی در جبر كو قبل زمان خو درك من امي كان به حمو تشتي يقوم باشكره زمان خو سملاتي خرج لنا توخر كان يعني يورو بيغمبر تشخو تشتكي بشرية يعني إنسانية نتشتكي مش موافر زي ده مزنوع وفلان وبيبان يعني مثلا ها از بخو انسانك ديستم يعني عالي باور ديدا از بخو دي تاني باور دكم ايش وليم از انسانك ديستم يعني اه دي يعني اما يعني فلسفه ده ومروباهيه ده تشتن خوش دي اسلامي دي جيهانن دي جوية دي جيهانن دي بجن قاش بارزية دي جيهانن خوش هاب قرتن اللو هب قرتن تشتكي احلاقية حكي صاني حكي باحلاق العلاقة يعني با مثلا مجن اسلام دي جواك تشاوا دي داك ميداني اسلام جواك كم بجن براستي جي عرب يعني دنيان هب الهوا دنيان دي يعني يعني اوك كشكر بجن يعني كيك يعني مجن زنكنا الدولة من دا دنيا فقيرة دنيا غزان او ام بجن جواك دار يعني ها İslam koleti rakri İslam koleti ranekri ki bir İslam koleti kadar hakri der ve İslam ite koleti تمي تمي جرى دولة الإسلام ده هنا bir İslam ip koleti Şey bu yani mesela. Kur'an ede koleti koleti yani bizim kesmi kanı bizim de Kur'an ede koleti مسألة شاوة هي mesela Minak bizim- minak mesela تجارة دو تو آيات القرآن ده نقوتي كولتي قدخي تاني قوتي هون تش هون فلان تشتبك وك هون كوليكي آزاد بك أو قص خير قوتي تشويك هي يعني يقول مثلا مجمع قولي حقوق إسلام كوليكي ما أن جاريك مهبه کس نکان ور بيجي اسلام قولتي عن جاريتي قد خكري برده کس نکان بيقوتنش مرة بنر مثلا مجن كولي محمد پیغمبر بخواه بو يعني جاري بخواه بو مثلا مجن ماريا جارياوي بو قرالي كي خشباري جرشان وكم مجن دياري جرشان أف شاوة أشكال البي يعني هاي النبيسكي درنا در من كلام إثبات سيارة كلمة سيار النبي يعني عم بين كان حياته محمد پیغمبر بد بيجن سير ماريا بيجا أوه ماريا يعني ناغاوي انا عندي كي جرشاندية انا شاش من ابي جيشان قرالي حبيشستان جيشان نجس جيشان ابني نجس شيء حتى أوي كو دي فيلمي تعريض. بيام دي بيام دي بله. أوي. دارن ها، بختين وي يعني الناس شاش ما يا نا او بز يعني كي خاش باري جرشاندي حتى قرق جير جير نبي ابراهيم اه، حفصالي وقت تي حفصالي اه، دمري يعني ماري ماري يعني يعني اه، مثلا مثلا تسب يعني مثلا شما بيخمبر زارو كي كوري شيء نبي مفهم نكري أوقات جارية هي أوقات نظام شيء هيك بلكي جهية دون كنترول جنينة نظام چي جنينة سي كوري بچي ما حسي كوري بچي مر شما دمرن يعني نزانم دور زارو كتي مر إيه، لا مثلا مثلا وانا ابي دنا فاند شرك تسلا طاريه زاني يعني قال لك يعني. مثلا مجن محمد بيغمر دمره وقت حتى يعني قال لك هناك او دبيجن هناك تعكني دبيجن هاتي كشتن يعني جبركو دبيجن زهر داني يعني جعر داني حتى دبي فقر نك دبي جعر دبي محمد بيغمر فقط جعر دبي اللي جنبر دبي هوني شي باقون يعني يعني شما يعني دبي عندك جعر دبي هوني شي باقون يعني وي بخواري يعني زان زان بشتي بي بخوار و بيف چماش در دار خود بيجي بخوار زانه فير شهردكي يعني مثلا دارن ش- شركي شركي جيل بن تبك دور ده سويقاس ليه تشي دبي هنك دبيش مثلا عمر فلان بفانج ناب بوا ابي كسين كل سويقاس تشيكر هنا دبي عمر وانج ناب ده يعني Ömer psikopat şu kadar. اما بسقوبات يعني مثل Kanjo sen şey Osman- filma da jidi go kever nizam gerib tiker nizam şibiri iki sek nizam şey. Sen hoş tiken şu kadar Ramazan يا ayında. خوش تكنا ايرا تكد Beynamı sesi ya o Arabi- kadar insan Arabi eve kuştu ya yekemin- bu şerefsiz. عربي عربي Geldik. لا، لا. عربي يكمين كاد كردستان دا كل كل قد كر عمر Ömer eri. ريدي ويل Hazar Yani- insan da rakam diye. يعني فيان يرو ابنا بيجن يعني يرو فيان كرنا بيجن مثلا مجن Şöyle hassasın. Mılatime, mılatime bir aciz عادي değil. اسلامي ده لا مثلا على آه. الشريعاتي هو بل قال لك انا أري. بلي بلي شو الناس سوسيولوجي سر بوزي ايراني خوري جامي يعني ام بجن براسي جان تيروتوجية. تيروتوجية قدر قيمته جديد كردا يعني مثلا حتى كذا كي وسي مدنية شهرستانية ام بجن يونانستاني دبيجن كردا دين مزبوطانيا بقريد يعني راس- كردا بقريد أريب كردا نعم، بقريد. مزبوط. أريب. كردا بقريد نابي كردا ذكرتك يعني Beni. مثلا دبيجي تشد دبيجي فرقة دبيجي آه اسلام تسليم الاسلام نقول دبيجي دبي اسلام تسليم قال دبيجي فرقة dibe Farsa hevet, dibe Kürt tane de Ali İslam de Ali din de dibe samimi yani. Yani safın, parkın. Yani va kod beje. Mesela o evi fehmişin nevi yani biz karek Arabi, Portugal Türkiye kadar habu. Öpüt kavimle şure ve nabi bisti İslam ümmetinin yetimleri köpter bir. Ee, bele bele. İroji yeki iş mukast. Hatta gord bine. Lejeme kadahi vakfı tuqbil Türkiye taraf kırın. Şmir bine ve. Tüzan evni lisra hayat keyi her mezavuk. O kitap Türkiye ne? Vedeniyle ne olsa? Vakfı tuk kadahi elbeder yani nahat ve şan. Şavam tkar bedi. Mugubaki nugari abi. Vakfı tuqbil beladır. Hmm. Yani والله جمرة جيبيني هذا بالروح هيك أنا زد ترمه ده زد التباغي ده رحاي أزر ما بيتركم بطاني أزر بيدربينا يعني او آه، مثلا أوجي لموسل مجيش كتير كريه آه، تعمش الناوي آه، مثلا في تشتي دبيجي دبيجي قبل سلاحتنا جيبي دهراوي دهر قدس تحت حكي دكان مش دهر قدس دقري شخاش باريزا دبي عرب او نكري يعني او بخو عربي شي دبي عرب بشتاوي نكرتي يعني مشكلي نداي سرعه يعني حتى تبي الجهو جوهيا خدي داك دي جوه جهو بسمع من انا فلان بيفا اللي ودي الجهو جوهيا خدي داك يعني بس هذا صدق بيجي الناب عربة و دا ديتي يعني إسلام راس تقين توني إسلام راس تقين دينا راس من كرتاده أو قص بجن سروي ساكن يعني آه، يعني هذه الدين ده آه، كل ملتي ما فراوي يعني بالحساس خدا عرب bir fashion işte Bir bicim fashion. gerek gidibiyim العرب dedi هي نبو bir rahatın الإنسان yani هي نبو يعني- الإنسان براستي bir rahatın ya لا لا e me رب- sofine me hişkin خدا باور کرد اکود به سیدیم و نظام چی و اصلی و نظام دیگه بلکی جی راستی او بن سید بجی بالشرف. سید نامه چرا خو سید بیونی فانتازير ناب عربات ناب كسي تونية خدا وقتا گوتی فانتازی فحشبون نظام هر اما نکارز دکی خو دوی خو نکارز نكرم تشتین قونا دیجی خوجي نكرم قونا خوجي أبي زرامجي لا لا راس وصل يعني براسي يعني يعني هوموسيكسوالي قاسي ناب عربات هي ناب كسي تونية الميردين اللي راح يشخو قال لك أري. يعني از وقت عربك وقت ميردينة كي مقارن بيجي كان صار انا افتاخ عرب هذا ما حتى عم خلص يا ريب كلمه من عرب يعني قومي لوتن قومي لوتن زين ياش قومي لوط خراب ترن والله خراب قومي ترن. لوط خراب ترن يعني مثلا مثل محمد بيغمبر مرشون ده آه، قال لي كمان تبدأ شيء سامي برضه جر ده سلطاني وانا ابو بكر اوجع على ابوي شكر رابع ابو شو ضل من شر يفتاض تعرف هاي ده قال لك يوان يعني باوريا من باوريا من اسلام براستي اخويا قال لك دور كثير لا اذا بخوجي مثلا ما يش ايام اسلام انتحار كر يعني لا اسلام لا ام اسلام نقطه محمد بيغمر ده انتحار يعني يرو حاجه دم ولد بيت اصل السعاده فلان بيجن يعني يعني من işte الدم سر تمام بيجن evet كيف خوشي وشاهي او سعاده يعني يعني نافي دايكيجي سعاده يعني Allah'ım <laughs> navi dayki لا دايكا daykate سعاده Ha, سعاده يعني اول مثلا شيء عجيب الدموي ده قالك انسان اتقشتي شر يوربون اما شر محمد جي او عمران جدار شتوبو محمد زيدا يعني قال لك اواده راني شر خود اولى بني يديش قال parasına okul yani. Yani peşi erişeye hemen hat. Yani, yani نظام يعني نعم. فعليا تاريخ بالا خود ديني إسلامي أولا إسلامي لسر إيرشي فرهبوية وبلاغوية hep işte Ömer bu. İşte Ömer bu. Yani, يعني mesela شو ben كد داقر كرن قوتن يا هنا إسلامي بفجرين يا هنا بجحد Mesela İslam kendi Hicaz ederken yani je em bizim Nivgrava Arabistan ederken dema Ömer şunu ederken dema Ebu Bekir de yitir ederken yani şu zaten Ebu Bekir kemma yani dü sala bu secine ma بس تشتكي مراتك اولدارين مسلمان دماكو نجار دبي عمر حضرتي عمر قال عدالة ويدكن شوا عدالة yani şu adalet tabi tetiye ötüne yani yani yero kas kudu يعني يعني شما قال عدالة kese ويدكن ki tübbi Çünkü be, be adile. Ama çıka ki Çin'e kirbi tarihede tam beraber. Mesela bir Fatih Sultan Mehmet bir adile uketiye jgot yazdı cuya tuhazım ciye cuya az <laughs> e, bir kahpe ki götüne. Dere de tuhazım ekum mesihi dere var. İstanbul gerek işe otan diye. Mali halki bela kiriye talan kiriye ya. Kitabı kabı meteyde kondu bu. Kitabı ki yani bu çapkani ki bu. Lelve de çavadı beşin. Ketiyehu huzuru vakak kes kes şerre kiriyehu herkes piroz kiriye falan bema. Şipsa nine. Dirog sar darawan. Rastiç. Ne galak koymuş ne tesrat herkes yani bir. Şey. Hayır devlet. Yani Mustafa bir ne ki eftişteki jibo şaristaniye jibo mirovatiye eftişteki e, Krete. kreatif راستي يعني تديروكي Ya Kürtçe, Kürtçe, دروان Kürtçe şaşi darava avav kiram diji ve ki يعني şirab. دلي دلي دلي herkes اللي تجي بتشي دركبه تشوا تو بشتي هزار سالي دين زاروكي ما تورني ما نبيين ما وديروك شاش زانبن يعني چه قومي وي بيجن چه بو وي بيجن افجي كاري ديروك ناسايه افجي نعم. كاري كسين زانه وزانيار وروشنبير وانتلكتولايه Karivane e, mesela sekter bir. Yavuz Sultan Selim e, deherri Mısır. Yani, deherri şeri mecci davıktık, ridaniye falan dik. Mısır'ı. E, mesela bizim le Mısır'ı çehebu le Mısır'ı bizim evde bizim ha. Şey e, emanetin peygamber falan dibijin şey ha. Emanetin piros kutsal emanetler falan. Şey böyle böyle. Le Mısır'ı ev bu. راستیجی اون یان درول يعني موي بيغمبر يعني تشتک يعني تشتك تشتك نعم موي بيغمبر يعني جوي دمير حتى ينها ماي يعني ممكن جيت يعني راكلنا موي عجيب يعني ايش شكله ناس دهر وان دقرت تينا يعني تيناوي تين اسطنبول تين اسطنبول تشتك مثلا دبيج işte emanetin piros de destemin değil. Lo amacı xəlifəti Muad əmənə bilir. Yəni qabətül Diroka Osmani dinləri, Diroka Osmani da xəlifəti Kengi dəsbəkir, Yavuz Sultan Selim dəsbəkir. Bəli. Yəni qabətül dinləri məsələn məşəm demi imperatoriya fası filan bu. مثلا مثلا عالم مذهب الشافعي ومالكي وحنبلي مثلا فراني كرد وعرب وفراني عرب يعني دسلاتار يعني دسلاتار يكون دولتون امبراطوريا ممكن هبو مثلا خليفتي ابي قبول ناك اه يهوز وتنسلي كي خليفة يوسف سليم كي چار بينش تنه امام حنیفی مسابة حنيفي ودبن دبن يوسف یوسف سليم يعني وانا كي وفتوى دتن دبج ديانة وي دمي ديانة وي دمي دبج اشتا مجن امانة بيروز فان الجمع او سلطان إيه اي بيغمبرن اي دي وي كتي دسوي او خليفه إيه مجن علي إسلام يتلدنا علي حقوق الإسلام يتلدنا دبي خليفة ما فيكي فران يقود به خليفة موافق قريشي قريشي كي قبيلة عشيرة محمد يعني حضرت علي و... يعني أما حضرت علي جويتي. يعني إدراجي مثلا أوجه قسمان أو أبو بكر مونتي قريشي يعني قريشي مزمون قريشي مزمون يعني كنا وانا مالبات أز مرقتكم يعني, نعم، يعني, يعني أه أردال برایم الاید زانينگه يد دخوینه او هوا لی مګوداري د کن سلاوي خوښ مرد شینه سرکره رجایی جی جزیره سلاب رکر بو جار جاری کی بشتر بو ولی اه، معلومات هم جان حال اولی اه، حتی قرخانی د چاندرا سرکاری پی بازای اه، مجره گفت مګو ته کم گوهله برایم گفت ګات کوم کوم گفت وی ګوز دانا که سوخی <laughs> یعنی اینترنت آن هي دیم خامم گفت دانا که مګو ګوداري بکه لي سلافي وانجا ريفات عليكم السلام عم جاري بيتشكي بوكو هر دين ساكن دين ساكن ايروتيزم تك شو يعني ستران بتران تا آماده کرنه چه بوم ام زیده بیبین از خوازم هر بسته که بخوینن از ستران شو بکم شو برم هر سر بست نما مصطفى يعني نعم هلبس خد هلبس خد تقريبا يعني باوك خزاي شاطر زانه ده دو خوینسیز تا خدایی بنده ما وا. بالدين زيادة زيادة دو ما خنا مجي خنا وان خنا تل خنا. اري مجي زيادة مجي وان تلف كل مجي الفقير ابو شاف كتن الماس نافجا. اري قدر ناف جيا دنو دستي وام دوخينا وا. وان بي ونما زان ابي فكن يا ابي بجدين لو ما جيت بين مجاري بقارن بتشكي نهار شابي وسا دبيت مالك حبي حمود دوخ دور دابا وذهبنا داب Hollandje خوشی بود کلی با كليبا چکی سيستم کلی كليبا كمان اگه جمیل هي از زانم از خوازم بخوینم پشتی ویجی اگر دسترانک خوش من من چکریه آماده کر آماده جار جاران برنامه از هلبسته جمیل بخوینم بخوینم جميل راستيجي الكوبو لاوروبا سويسرا دجي لاوروبا اكي روجي كا زندي جمع يعني براوي دولتي هنا كي نخوش ناي خاطنا هنا كي دجوار اللي هيك روجا كي رياي بوان دركا اري ابا زمزم يا طيب سعودي هاتي صوفيا تایبەتیش سعودی هاتیە سۆفیا سۆفیا گونێ خۆ پێشتیە کوردستانی باڵە والله ew xezal ez bûm li ser delavekî ew ji refê wê xefşa wê ji wê qetandin destê xwe nedin canê min ji dilê min xwî ji pêsîrê min şîr diherike tenê bi qasî şitla rehanekê bejin negihiştibû ya gunehan himalên bênamûstiyê barê xwe avêtin ser min destê xwe nedin canê min principesile min şiir de hergin. Demanlık şikandın teze sezde bir çekiştilikin desten ve bedir. Bu ve girmini re çarda sadi mam. Behna meyir ku zozdan lan sermine. Deste xo nedin cani min. Ji dilê min xuyîn, ji pêsîrê min şîr de herike. Dexlê we û ujdanê we min qet şîr nedaye. Ke zevan min bînin ji min re. Ez li ber ava şîngê hiştime. دەستی خونه دن جانه من جی دلی نو خوین جی پێسیرێ من شیر که هیجای خاطر خاترخواستنێ مایی گلو من سر بی کبری سار جاره دن خوب خۆشبوونا کانی که این پاکتی ندلو پیسیره من بسته خونه دن جانه من جی دلی نو خوین جی من شیر دەهرەکە آب و صابونه خو هلی ننگلی مری شویان آ بی بختی ناس ناکه گمار ناس ناکه از حسرین هر بسوانانم دستی خو ند جانی من جدل و پیسری من خوین و شیر جبیر و باورین و قریج و قیر ده هرکه آه بالي لو من جي كرسي بهوالي من بطو تجالي لو من بطو تجالي قرين كتي وهوارة لو قرين كتي وهوارة وكي شيري حبت لو وكي شيري حبت صالي دلالي دلالي دلالي دلالي وكي لو وكي شريحة بصالي دلالي دلالي دلالي دلالي دلالي چی دخوازی لگو خوشی کامم چی دخوازی کارم شرولاتی لکارم شرولاتی دجمن کتی اولات لی دجمن کتی اولات لسر مجنگ بازی لسر مجنگ بازی دلالی دلالی دلالی method. جبو برنامج وجبو تا ما او كتشك Te de şu keçik verdi. دور هشت يعني ما مي بان يافر ومي او بدوتا ومي شيرير بكرا ماس ماس تكي جوي ماستي بزي جاي مازي كو بهنا جيها وكردستان جي دفور Merif tkari bikra panir jine. بنرجي دبت ليه دبت بتشك بهنا تفرها وتصبر بك جبو بنر وقت لازمه ليش بو ماس تاني چند ساعات يك اگه قوتاري کنک تورق جیلش بوی مشک مشك لازمه يعني جوي شيري هر تشي دبت يعني آه، Panir sirik. Zaf şey yazık. او هناك نخوش بين تجربه بين تسهیل کی سويتش غير مجبور تسير جي بكريا سير جي بانيا يسير وشير يار عشق سكس لهبناي سير نكي همون سید دست بید سير نافت زانه دما كنت تقدر كف النيتشيري تنكر سيري بخور سير ونيتشير لهبناك Çima gelo? حيران سير دما كنت اخوار مجبور آل همبر تجي بخور يك بخو يك نخو يعني مالك لي ايه نخوار ايه نخو نعم، مالك لي نخوار. خراب اه تي چاو تك حمي زاوي تي چاو سري خود نا بيسيري وي بگرين و سري خود دين سر سينگاوي يانجي تي چاو دبي خود تي پسیری وی سری پسیرا سری ممکا تخنال بیوین خواه فخیر جانی ویجی ویجی بخواز لیوی تا بمیجه ادما کل لیوی خواه دریجی لیوی تا بکه و لیوی تا جیر تخنال هر دو لیوی خواه او بهنا سیری وی وی دیل نگری بهنا سیری چی مانا او قسن خوشتی مولاد بهنا پیوازی جی بهنا سیری جی دما آلیک دخو آلیک نخوه جبو آلیه نخوه نخوه نخوه بلا هر دو جی بخون هر دو جی بخون او بروبلم تنية لي يك بخو يك نخو براستي جي ظلمك مزنه حقيقة كسي تنية Öyle lugunda de bir herkesi de yani برگو ایران چالاکی پیروز. پیروزه چالاکی که پیروزه لما دوی بودی جناب چالاکیه خواهی ده دست بی بکر اره اره دوی چالاکیه ده سرعت تفرد نارو بدی میناک و پیشنیاری اگه تشتکی واچه بو یا پیوازی و سیلیم هفر بخون یا جی قط نخون اه، لی شوان اه، براستی جی ویسکی و شکلاتا paşa kim sonra whisky an. ویسکی و چکولات Whisky baş az jef am nakum doktor kim evvel kim bijiş doktor bir jef am dikir. Yani ko pır baş lejber kaz evi yani Arap karnayın. karnayın ویسکی و çikolata imana seksiyedi çıkıydı burada dersleri pisini öbü de. İyi. Ve nazini de tüventas yani karami. Pisini abi de. Duazı buri rata. Ticari wan seri memukan seri pisini antik nav levin kwa car caran jit nav dirani kwa tebi bu bine. Utte kurtak biski gibi serde fakwa. O duru teş kwa tani de runi. O metroya gidi jitu lukabe. Teş kwa le tamam. qopqoa te rayr qadahi u te benosh te noshi veruke har gut ta kurtak bakhwar te khwa niziki veruke serim mamake ve tehna ve ve khwa u bichu u balise u zmani khob dorawan kha u dur hedi hedi سراسري بدناوي بالزماني خوتي شلو بلبك حتى او بخبر بديجي هي مال خرابو هی بی ایمانو هی ظالمو بس ایدی وره وره مجی خور بک لهی و بهرگ و چاقی او جی حجد کده تو جی حجد کده او تو ایدی ویسکی تعطيني كيلكي وانت عندك شي صار سينجو برين وي انت صار سينجو برين وي جوتك ج بوري وي دس بيدك حتى بنين جيوي اول بالزماني خو درك وي زهات ناهي هم هلاوي دن و هم هلاوی سر پشتی یعنی اول دیوی سر پشتی بخه دور دیوی سر در بخه هر دو هلاوی دوید تو به زمانی خو شیخ پر بکوی پشتی گو ده imale çıkan obun nalanalu vaha ve navlatinta de uhvarada sitakir diye patak iskili safsa hadake o deve noş vahmade çidate saatek çelu beş dakika dedi teni mujbe mujbo metin u alastin ufırgandım, upalandım. <laughs> Çelo 5 dakika sardık. saat saataki. Her tefşabu gemayı diye düz saate berdavam bakı. Estetizm ve hüner diye jibo seksi, seksek serketi, seksek baktavari, seksek ku tübe e, keyif ve zevkak e, beyhempa biji. Ne تحيات والشوا اللي هاتوا هما من بري بينج دقادة شبر دكت قد ليخي لي بقوا منه ودور دركب الدرادر دركب و وفالا بقوا مالاتا فانزاج او لا سكس براستيجي دبي آه، ايدي ام فيري سكسك استاتيك بمن سكسك كهنرجي دفور ايدي ام تلقى سكسا حيواني بكن شو خصك ساحة يواري تاني جبوها زي زي ذكرني جبوها برقرني <laughs> أما ذهبنا نوها بربكن ذهبنا نوها زي بكن تري تاني سدن نح نوها زي قرن سدن مدري أو أو هيس هستين كو آه، كيم جاران تي هيس هيسكرن تي جين دركبن هذا كان آه، تزكي عجيب مثلا كردي من شيء ده جاي من شيء شابون دي شابون يعني شاگرتن كيف گرتن بوسنا يعني جاك نروح بي شاب يعني او شابون ندمرو وعملي كيفي ندمرو بالتجاوز المفروض بالتجاوز هر دو هیل تدی بدین برنامه دجی باورم بچه که سر به مجاری سکنین حتی حواله که پیام شانده بو ام سر عشق سكسا بعشقي وسكسا نبعشقي عن سكني بون أمني كي سروي بيدي بون راست سكس بيدي بيه يعني ند نمجهورك الحز دليتا تيكا بيكي وأشخب وتبير تيكا بوي اه، تيكي بيه لي براستيجي پفشابوناکو عشق دیده و پفشابوناکو عشق ندیده دنابراوان جیاهی yin ku her duji cerriban dibin ev zanim ku ez qala çi dikim ez çi dibêjim ee, pevşabûna ku eşq netêdi û masturbasyon biya min wek hebe wan jana ku e sekte hêlû ne poşmanbûn hê poşmanbûn dazê de poşmanbûn tu nemsa ev tiştekî xweş bû mecbir kir bu bûye bibêjin Mustafa Paşanî dima ee, tu poşman dibe çima bergû te bi dilê xwe Vi beri برنامجنا بری مگو بری مدل دگرد ات گویا می چوا دل دارا خوره تیکن تیکیل یک وها ما قحبکی <laughs> تكون مروف قحبك عرض كرتيك لين وها مروف تشوا بتيك بالدردرة خورتي كرتيك ليك وها دل دارا خونة الله أم شاش دمان بما عجيب دهان يعني ملخوا ملوي دانتانيك ام تشافكي وها ليبنر لي دراستي دي ما إخانة الخوش يذكر الواجي ذكر أو تشتيكو هري خوش هري بيروز مجوير قد خدكر لي مليدن سربس ذكر أم تشو بيدن ريي كدني ما ندوان ده أم وان ر ما أو تشتكر ما أو زاغ داوان لي ما أو زاغ نددا يخوان چما جبركو ما دغو أم بوي أوايكو أم بوان ر دكبن تيكلي أم إيه خورتي كبن تيكلي إيمي أبي الجعبي ما دي كرابي ما دي أبي خراب بدن أبي قحبك خويا بك قحبك چی قحبك دي چی بيامن جنو ميرك يعني جي دو دلدار دوي جي محرم ده دوي جي هري تايبت وخوش ده دبي قحبك بن هر دو حالی جی هر دو حالی جی دی قحبک بن میر جی دی قحبک بن نکو او قحبک کو ام وقت جباك زانن قحبك تيال سر سکس و استاتيزم و هنرا سكسية دبيجن كسين افين دارين هب دو ورد بي هر دو هيلجي قحبك بن هر آوائي هب بختوار و تيل و تجابك نبيجي اب عيب اب شرم از احوابك موي فدي بك از احوابك قالوا يبش شعبي المبنى از احوابكم قالوا يبل در حقيقة بتشب فكر نا دوی کلیه ده تو زانه اوی چته اوی بختوار بکه دوی تو بکه بیام چالاکی یک پیروز و هر انسانیه حواله کی روژه که جمرگو زوجی بو گوازدارم بقح بکار دکبن تیکلین جنسی زایندی ای سکسی از بوار دکم مجبر کو هنک فانتازیان مهنه از نکارم مون فانتازین خو بسر جنا خو بجربین از زرم بو قحب او کسی ناشی خود فروشن کسی قحبک از بوان ر وان فانتازین خو بیک دینم مگو جانو مگو koçma bu ev fantaziye ku tu kaldaki azanim bakhtawariye dedi te ku euh, tu dibêje ez wê pêdiviye hîs dikim û derim bû wê însaniyê re dikenim têkiliyek wiha û bêguman îhtimalek dema ku tu bu wê însaniyê re dikevî têkiliyê qasî ku tu da dibî tu wê jî bextewar dikî çima tu cina xwe ji wê bextewariyê bêpar diyêdî sekinî عيب شرم يعني چاوا دي تكليا كوها تكليف كوها زي جنا خو بكم koçma tali tali seks او جدك بالسينور وحدودية سكسي يعني تشرب دك تو بجنا خور اورال بك يعني تدبي جنا موقتك اورالي بمر بك <laughs> بتشعبي مد لگور من اوی بلوت بحرمه من اوی استاوی داکبه گیم ببه لکو اوجی بی دخوازه اوجی بلکه اوجی دخوازه کاوی تکلیف دوی چی بلکه اوجی دخوازه يعني تالي تالي آه، تشتن هي دي بإيدي كرت آه، وان تابويان وان تشتان دمجي خود بشكين بشتي كنت تجع برا ناموسا كسي ندا تبزوري دست نابت كسي وتبزوري تجاوزي كسي نكر دو آلي هف دو خوازن جنو مير دو زار آه، دو زايند دش زايند هف دخوازن و دخوازن تكيليا كوها چه هر آوایی دبیجن هر بختوار بکن و چه حس و هست دوان ده derdi divê derxin şerma wê tune biya min tu nekid e, şerma mezin ew yani e, dilê min di dê û bab û gal û pîrên me dişewî di rastî jî ez carna dê bîra min hmm, بقش ام قش لكردستاني مزن بون ام قش زاروكي كردستاني و ام بقش دغزانير مزن بون د نبوني ده مزن بون پرێ جاران خانیە کۆمتێ دژیان ji du oda pêk dihat zivistanan ji ber ku sobet odayekê de bû çavê me bi odaya din nedibû nedeh însan em gişt odayekê li ber çavê hemû zarokan mecbûr bûn wê pêdiviyê bi pêk bînin pêdiviyek bû ne elhez hevpirkirin yan jî hemzêvekirin ew pêdiviyek însaniyê lê her çend roja dixwestin tiştekî wiha bikin û em nebawirim kurdek bibêje ez li nîhandina dê û bavê xwe rast nehatim yani evên ku li metropola mezin bûnin û derfet û şert û neki fereh û cuda ew ne tê de lê her Kurd li nîhandina dê û bavê xwe rast hatiye dema ku tu nîhandina dê û bavê xwe rastê derûniyeke û dema ku dê û bavê te dibîne ku tu li wan e, hayê dibe ew derûniyeke <laughs> mînak me bi xwe di zarotiya xwe de carna herkes wek herkesi. هفته یکی متگوبر که یکی غریب تجاوز دیام کریه باف او قاسی برچابه ده چی تو زارو که yani tu nizanim ji ber ku te tenê bihîstiye te navê nîhandinê bihîstiye navê nîhandinê bi awayekî nêynî te bihîstiye filan kes gotî ez tenim ez diyar tenim ez nizan çî tenim nîhandin di mejiyê te tenê o tiştekî neyînî rûniştiye dema ku îca tu le dev bavê xwî tişt dibîne wek îxanetê derûniya te hevdû weşê hefteyekê tu serê jê nayê serê me her kurdî hatiye jî bê derfetiyê ji xizaniyê ji nebûnê lew ma jî ez difikirim evên berê çi dijiyan ya çi heyata wan hebû çi jiyana wan hebû yani gêliya ku herî minavk ne çirogek li ser diyakon evisi bu li ser navê diyakon min hemû jinên Kurd hemû deyên Kurd sembolize kiribû دو مترشته وی دی چارپین شش هفت زاروغ را دزین او تو او جنا خود وی داری شابه لێ پێویستی دەنگێەوە نەبیهیزن پێویستن هومبەیەک و ئەو شیار ببن بوون وێ چالاکیە پێک بینن بلەس بلەز و بەز و بێدەنگ یعنی سەکساک و تو bi dilê xwe nek axwax nale nala te dernekevin dengê te neyê bîstin ku ji nale nal û axwaxa te dîwar nelerize او سكس چه خیر دیره هی فقیر لهف دشان سری خو و و دوی کرما هاوینه دی خودان اد قونا مرداویت حتی کو هيك يا شمسر حد كيلو اري جواني هيك يا شمسر کا اري اري کا کیلو کو زه خو بفکرین کا وی دنگی زارو کا بفکرین ایجار رحمتیه بابی می ايش مجوتر نابيجي مصطفى بريمه ناب عشيري مصطفى ببوك سمبولك كو بابي مش انسان كي براستي جي عاليه مزاحي ازلوي هذا جدي بو آه، يعني ستروكي عشيري بو ر- عشير بالريبه دبر آه، دعوه چاره سر دكر چو سر آه، دعوه يعني عشير هفداني لعاليوي مزاحي جي قال لك يخرج بو دماکو بچادره که اه، او در دوراوی دوست مربینوی بحنکی اه، بی دقوتن تكو خالي جميل عمو جميل تكو وكو سريتا شل تكو اه، نالو تكو تش تشتني تكو أو نقول مش مصطفى تكو مجي بينا مسير مجي تكو تكو ناهي لم تشتكي بكم تكو ما بيستو تشار ساعات تكو بن عيبي للشعبي وكي قرب بكري والمدنر ترتيب انما كانت تشتكي بكم انما دويرم لحيف بلم جام ايجا مستيب بو آه، سمبول هر یکی كو يكي جي برسي خالي جميل بيس بيتش كدا او تكون نابو مصطفى ناحي نعلى السكومي بي تيسوم بخود بندامه نراد كامل نراد زي ونرجع بيه بتيقتن 24 ساعت بندامه چه شي حيران يعني تدفكري كس كسين وها فيش حياتا خو فهم نکردن ایرو ام ام زانن ام دخوینن ام دي دیکولین دكن ام دبینن ام دجین ام دبهیزن ام دنیرن ده حياتي بتشت سكسي خوش تنين بيامن تدي هين كز بيجن بشتي نان و آبي سكسي لي بيامن بري آبي و نان سكسي <laughs> مرجي بسكسي خوشت بي ها دما سكسي دز بمرجي بجيب وأز وأز دبيجم هجا هجا روجكي أجميراني بكم وين روجي برا أويكو أم باوريا كو هناك بيتين وهناك بيناين أم بيجن رب خدا نزان بشي برا ور أماناتي خو بسين هجا أوي از اجميراني بكم وزي نما كاربم وي چالاكي بيك بينم برا وي روجي أو جامير برا ور أماناتي خو بسين وقديا هات مني هات مني كتي وكفر جبوجي ناجي آه، يعني اتشتين وها اجبركوز هناك اللي كولينجي لكم ودليم هي آه، بشتي دوسي دوسيين دن آه، از رومانك نيب ارو نيب رومانتيك و بر اروتيك نيب رومانتيك و بر اروتيك دلي لازم بيام حوجدارية كه نب أواي كي براداي بأواي كي أدبي بأواي كي هنري بأواي كي استاتيك از خوازم آه، رومانك وهاز بنفسي لا لا بد الرومان كردية وصاحب ونفسه سنة يكا آوي هاي آوي بياوي تي سر اروتيزمي كي آه. ها مير قاسم مير قاسم مير راس راس انا او كتكاوي جم هي اللي من اخوان مهين للجم هي اللي من اخو اخوان دي زباور ماوي هين من اخوان يجبل كنا نكار السلوي فكروا نرني كوجي بيجم اوجي او اليوي هي او اليوي اوايكي دروني للسر تيكيليا جنسي لسكنه و سكنه كوي جداجي هي يعني لقور نبيسكاري كردي دن نه دخواده يعني اوجي دخواده سينورنا بشكينه دخواده ديوارنا بشكينه دخواده تابويان بشكينه حودان كوي واهي سكنه سكنه كيفان بجرتي ويرك يعني دخواده تشنا بكاره يعني لازم تزون مصطفى يعني وقتي كو ام نكار ما في ما تني ام تاني سر شر وميراني و pevçûnê binivîsînin talya talî li temama edebiyata hemû netewan de erotizm jî heye romantizm jî heye û seks jî heye û şer jî heye pevçûn jî heye îdeolojî jî heye siyaset jî her tişt heye امراض تنی سیاست ای بکنیا جی ام تنی تشتین ایدولوژیک و تشتین نزانم جواکی نا او جی پرچاک جواکی اروتیزم بیامن مجاره گلکی گرینگ و دوی ام مجار بشر مفدی با اوای کی هنری با اوای کی استتیک به هوناندن و سری لسر به ایشاندن تالیا تالی دما کو به پرورده یا خورد ام جوا کې سر وخت نکن ام جوا کې پرورده نکن امه هر و هر جوان ثابت ترسه و می شر بکنو می فدیلو کن یعنی حواله که قحر اورهان لپاریس دیجی حواله که باش د فلسفه و د نازدیکی تجید به ماتری دلیسی براستیجی سكنكوي كردوار هي عدیوی فلسفی جی عدیوی فلسفی و عدیوی انتلیکتوری جی که فهم جردی جار جاران جیم صحبت دکن کیفای گلکی جمرتی مگلکی حس دکو پر جاران جی پیام آدشینن شروعیان دکل بن پارو منو کیف خوشی و بختواریا خودی نزنین یعنی جی سکنامش هلوستامش شوازام حس دکه و روزی جمرتش تکنبیسی بود زانر از دواري نویسه از بسینورم يعني چتی شیمه از نویسینم از نبیشم اوی فلان کسی فلان کس و شرم بکه پدی بکه نزانم چه نزانم چه تالی تالی بریجم گوته بو شرم نب کسی ری شرم مریه یکی بو نخوازم بخوینه بشوبینه تكنولوجيا او درفه دايه قال ما استنگ بك وحتى حتى من نبينا شروبي من نبينا باربكني من نبينا تشتكي من نبينا Ber bêje şey ez serbestim ez bêjim ez şey dinivîsînim yekî bixwaze kar bu karin kar ew mafê wî ye ka her ji go gewde bikin go bi rastî jî eşte hürmetan mir ji sekna ter şelwesta ter heye û nivîsê te bi kêfxweşiyê dişopînin lê du tişt balan dikişînin gelo em ê nikarin hevkî nerimtir bikin mînak tu pir bi rehetî dibe kîr em nikarin ji kîr û quz re du tiştên nerimtir bibînin mi got rexne û pêşniyara te ser ser û çava ser ser ez ê ji kîr bibêjim xiyar yan jî gezer û ji quz jî bibêjim xox yan jî hirmê باور بکە مگۆ هەگە هشمەندی ئەف هشمەندی بە منطق ئەف منطق بە پەروەردەی و زانین ئەر زانین بێ پشتی بیست ساڵێ دن گێزەر و خیارێکی دیسا ببێ وەک گیر و خۆخ و کسی بازار وان نکرد مثلا نه مثلا نوایی نه مثلا کیلو قزل مثلا هشمندی دکاره قالوا ام چقاسی هشمندی ما چقاسی پاکو پاکجه إلو أزو شبانو ومصطفى أم لغير ونشتن أم شخور براحتي دي بايبن و هشي منارة تشتي برا داي شباركو حوجناك ما تيراخوا أو تجديني وما تيراخوا أو تشتخواندنه ما درباس كرنه حوجناك Lê wextê ku tu civakê perwerde neke û tu binhişiya civakê paqij neke pak neke tu ji wê qirê jî rizgar neke tu ji kîr bibe gêzer jî tu ji kîr bibe xiyar jî tu ji kîr bibe mûz jî mesele safî nabe mesele mesele perwerdeyî û نرین و فکر و بنشی دوی ام به پرورده یک خورد جواکی سراز بکن جوین نخوشی رزگار بکن باش بکن کو إدي أم بالراحتي كاربن قالا هرتش دي بكن و كس بدلكي خراب نفكره نبيجي نظام چه نظام چه نعم مثلا اما نعم مثلا ناف نعم جفا كمدن يعني تابت ناف كردا ده يعني مثلا ناف تركا ده شوير كم تركا زان يعني ناف تركا ده براسين بجن قوتنا وا بجن وا كيرو قوزا بتركي من كيوي يعني مثلا بجن بجن نورمال ناي يعني تعب جانب Ama gotuna kiro kuzunu kurdi de ner mi yani? dede ne abi? Yani mesela bizim de gotuna en bizim bebejan de, de gotuna peş gotuna da onda bir de. Ya mesela cem en bizim yek be işte iki en bizim gafal yek ee, de kod tehdit ki dibe mesela bizim evci bir meyran yok bağır. Dibe tunu kanser kiremire ya ser kiremire bazı yani. Mesela bizim gotuna e, yani bizim bu kaza ve evi yani. يعني مثلا بروجي هم فيسام كودي دركت يا بوت دنگه کیش درکم فیسیدم دما فیسام هم تشتک دیگه کیجا کیجا فهم نکر خوز آره مثلا بجن تیکلیا و یا کرو قیزا کرو مثلا گفتو کیرش کرش کیرتی قز قیزی جو قزتی yani yani mesela bizim 8 ay ikinci bir sebebi mi balam kuşan bu yani یعنی مثلا میزن کسی که زاینتی شور پیوین کردی دی راستی میزن پیوین قرو یعنی کردی میزن خوزای دو کردی ده یعنی عالیه اتمولوژی دی یعنی میزن نو یعنی پر بوات یعنی یعنی نو گوتن برداین یا اون یعنی میزن خود خوزایی یعنی مثلا خوزایی دیگه یعنی مثلا میزن گل او ناوا مناسب دی یعنی و لی هاتی و ناوا لیکری yani mesela öğrenmecin e, aliye ve de yani be everici ala kaderi loma yani bizim bizayen diye vece ala kaderi uçta hati kutun e, yani tu ya iro mesela az yani görme az ne mecburum az civakenlerim bakım yani yani yani civak çavayı xweza çavayı, devi yani jiyan usabi yani yani îran bizim gava رو سدی سدی kurda biten bizim kurban işte bizim nem bizim ya demir ya bir işte soran var emet ev yani kurban sedi sedi xo yaş ya da ben kir ya da ben kır, ne olsa ya da ben ya ya diye kuz yani yani civa kefti kabul kirdi yani iro cıvak ki gel kefti kabul ki mahvet tünetti bu her يعني تنكان جواك الجور خبوك مجبور تلقول جواك خبوك او بك يعني جواك ابنا فليك ابنا فليك يعني الجواك لا سوا شم تبيزن جواكي يعني يعني جبالكو اجي حبكي يعني سوزوري تغم تسقي جواكي يعني يعني يمجن آه، كوريا كمجن دبيون اولغو دبيزن يعني او تسقي ابي اولغو جواكي يعني يرو تشوان بيزن يعني حقيقتك جواكي وحقيقتك مروفاي مروفي يعني مروفاهي يعني يرو مروف بفاتش تانا هي يعني. رو مثلا مثل زابون یعنی چێبوونا مرۆڤ دیسە بڤیتشتی یعنی مثلا دەمێکی من تشتێک گوهدار کرد مثلا یەکی مسلمان و یەکی ئاتیست لە هەمبەر هەم بوو سیاست مەدانی لێ بوو پرۆفسەرێکی ئاتیست بوو لە هەمبەر پرۆفسەرێکی ئیسلامی بوو زانانی ای آتیست تو گفت مثلا گفت تمام هنده مثلا اشتا مثلا من جبوی مروف mesela go tamam onu diyor mesela işte mesela من جبوي مرov او ببن بيجن بافر işte bizim peyvisiyen bizim işte bir spermu falan bir var ne olsa yani bizim yani gerek işte bizim zigot şey bunu zalim işte kiro kustik bunu zalim işte avustana behave falan embriyo falan şey ve yok mesela bizim Adem çava şey bu yani beş hariye şey bu da yani bu embriyo tüne bu bazı zigot falan bir var tüne bu مثلا İslam'ı dibe şey İslam'ı dibe ağı ki zanesi dibe şey Adem dibe şey ahı koyan bejin embriyo bu şey bu ya. Ya o embriyo şu var. İşte yani mesela sıravi dibe yani ser zabuni. Yani jiboy mirov çeve jiboy civak çeve pivisti bir bana. Yani civak mirov muhtacı vani yani. Yani Pirkam rahma fadele de diko brevi انسان گوندی که می یعنی میزی کی نفسات دوی جا وقت هم بجن پر او دبو می mi tualet hok tözleri daha tuop tırdık etten gasiyen bizim çoğla daha duhas her çoğla bizim o işte güvizeli daha tıkıra bişan bizim دو گو daha تقول قدقو قل لي قوني قوني استبدي اخرج باب التباب يخرجين هذا او قصیر حد كرا او قصیر حد كرا استبدي اخرج التباب يخرجين هذا يعني تشتكي عجيب عجيب يعني يعني جبور راح فيها انسان جبور راح جاني يعني وقت يكون نكار دركه في دربه او اذا دريت بمينه تي بنفخ تي بورم وتي بحشو بتاخ تي بمري جاي دبي تروري دبي تروري تعرف تشكوت رحمتي كي مجي تي بيرامه تي تجيبه آه، زارو كيما اي بتشوك وقت إيه درت كتن دربه و درت كتن دربه و إيه كاري خو بقرانا درت كرن دوغو او خوزيان بدي <laughs> rast rast yani. yani ji ber ku wan nikarî bû ew ew êş û nexweşî li wan derketibû e, dilê xwe dibijand wî tiştî digo o xwaziyan bi dilê te yani xwazî min jî karî ba wek te bikira Yani beyefendi, beyşerm. بشرم يعني راحت يعني شرم چی او شرم يعني- راستی پشتی کو نکت حقارتی پشتی کو نکت به اخلاقی شرم دف شرمیه شرمیه بردن یعنی ام بخوم به شرمیه بگری بدن ام نکار بن تشتکی صافی بکن ایدین مجارین براستی جی اف اف ایرو قسکری که ما یه جواکی جی یه سیاسی جی بیام کش به به وان تشتاف گری داینه ام ام نکارن اشکره و و وکری هر تشتی به هفر پار بکن هگه او جی شتی جی نزانیتی ji bo ew nezanî çareser bibe perwerdeyê xurt dibe ji ber ku em ne civat civatek civakek perwerdekirîne mixabin em ditengijin Ya ama ne hem ne civakek ne ne tev perwerdekirin yani û him jî em xwe ser civaka xwe em xwe perwerde jî nakin yani mesela mejin kavaka mejin em lê kolinekê dikin an em lê kolinekê dixwînin yani mej tiştekî zanistî yani jo mesela erotizm e, objekt nesneyek zansti yani. Yani, yani zanstiye de jî e, erotizm de yakın yani deni kaşkırnu ser makale ve nefi sunniste nisandı. E, Gavuk emmez mesela e, em tişteki bir avi tukuinin mesela em ser gelli yokul ser civarka huam ve nacer bine. Mesela em nabezin galo ka nav kurda da çavay. Mesela emizin çen kesemizin emizin erotizmu seksi nav kurda da fikre. Yani gel ko befkir yani iro vakti got yani berhemi hep yani. Yani tu kesen bizim erotizmu seksiye nav kurda da nav kırdı. Ser civaka kurda nav kırdı. شوان ورم کوبارک در رنگی پنتاوس درخم Penthouse پنتاوس ها کردی یعنی پلی بویا کردی خودی نزارم از چی نگرم گله کی باندور و مالی بکشینا راستلی yani bizim berimin elbi Yani- akide از تو از تو امید تشتین کو مجیای امی وک بیرانین امی خوشک بو Askarım naveki denizi fantezi yapabilir misin? Ben askarım yapkım ama az nikarım birbirine. Dem abi de serdem abi de navi de diye lemizle Avrupa dedi ya mahkemeye ve böyle kilise ve engizisyon. Deyme زي ما كنتاش دلي او محكمة قال حط محكمة اوي اللي مخذ اذا اشتري وزر اشتريه يمكن ينزل اشتري خذ والله الشبكم كريم رابو ومن ما كان يبغى مزال بدا الشبكم لو ماشي خل قول لك قلت وشو كتي الشبكم انزل اشتري هذا الشبكم شباب <laughs> Şivan. Zare işte ya bu kurdi kabul dikin? Kabul dikin? Na. <laughs> Ne yaparım? Abi bir... E, ne ve ki gerek merip diyeyim. Öz eleştiri şey. Kurmancı verip çıkmış. Ne ne. Öz eleştiri şu division. Öh, Rakına dayın division da. Ana yani sen bizim kabul kır. Rakına dayın alız benim siyenin. Öz eleştiri olmuş değil. Bey de hoş ya. Öz eleştiri. Vel hep var var öz eleştiriye hop edi. Öyle. Rakına dayın. Merifeyim ki شكون أه؟ <laughs> هناك بيض هو يعني هناك بيض طيب. أبغى كيما هو تو تبي تشوف تبي كيري لامبو يعني بدا زوان شو بدا زوان هاد بدا زوان نك بدا خوا زوان كل كومنتارات دي ويك تيكتن جاي لك صافي تيكتن ودير ندمن ناقشهم ودمن محكمة يعني بيبان مروف نه به ور کوی نه باجر تیگا و دبی چه تیکیلیت تبه اویر هیچ تبه yani çüyük şey falan filan. O yani öyleydi. Daha hakim yargısı bir çizgileri diyecek. Gözlüğün ağzına çumu falan bir ban. O da be tamam her. O vakte bu ber dedi. O hakim kopaj ve dibece hava nizam işte neyin düştü. Zane. Bu hemen dest davaya bakıyor, Zane. ستيج خور يعني قد بيت زوج بقنا با تبلي وان بيه يعني هنا قوتن آه، او مروب يعني مثلا كس يا جم تشكر تبور جم وجم تا جم بيج هبالو زاشتن ويدم زان ما مش كوار <laughs> يعني شبه زرشتري يا خوتي بدي <laughs> جابته كما صور مول جابته كما صور متي زرشتري بدي بيخوي اش آه، بخوي تطول كر لو ما جابته سور مول <laughs> دوب شغله نكتيه تنهاي هنا قال نالو والله نه نه والله سه چهار روز از بخوابم Çima جبر من جيبو سوسيولوجي چون ميمار سينان مسيرليdi ama از چند روزا ناراض ama hazır. Niyetim هي از خوازم ama ka eri em e, sıbacı ليه بيجي okey. صار بيش بخوين الناس دخين نو Sıbacı zü zerim benerim. مش دربة دخوين Zü- أنا دريم هي يجي بخوين مولا سوسيولوجي نفسنا شان أنا صار بيش أزيج Şey bu bir kez bekhov. Sıbacı zü zerim üniversite zilveti benerim. Mülakat heye. Sıbı إيه، sıbı mülakat lisansa bilen heye. bikine wisa صبرت كيف كان Bol lisans sabını tutmadım. يجي سر روتيزم تي lisansa bilen bike Vallahi o Dersler karate polis gerek tu eğitimi. tabii ki ya holiserizm şey be yamin. سر خالي سري Ama شوان ناوي او ديالوغين خالو خوارزي ناوي برتقالي زي بكم خالي Suzani. Zide izmizmiş ama. Demek ki sopayı geç. Terrorizm Terrorizm. Şu terrorizm yani biraz diye bu zaviye ve zaviye kalmak diye. Pauzdan çıkın. Tuka gay mafet terrorizm diye. Temel takım diye. Galiba ne yapkan ne banduralı mı? Mesela cami tutan da dedi bize. Bir kudeş terrorizm, bir kudeş şaş şurada bir habiti dünya afran bir davi berbat çok çorunuş da bir e, terör gerek. <laughs> Teradi, Esas cihan kanun kanuna hozay merevdini teradih yine. Entişta da ye. Yaya da ye. Hayvan adı yine. Çarna ye. Yani merib e, hozay çıka durup kevi akış insan buna hoş durup kevi. Masi. Bahsi de maddenin. Gerek yara bazı dünya. Çitkin. Şimdi ma dinle ko halal nakin. Abi diyelim. Ko halal nakin ha. Kim Kiye gotundur. Kiye bak gotini peşiye ne? Ne ola götün amine. Gotini kim peşiye. Dokunsuz ne değil. Dokunsuz mi dokunsuz? Ve diyelim bu ne? Eri mahsi de ma dinle ko halal nakin. Ya acı acı ma ya. Mula abi de sabah halal nakin. تشتكي عجيب شبوان كيف جيكي جيكي خوشيه خرج انا هون سجل او ده كان دافع وحلال Zede sakin iş bu. Çavi vana bin ama matmaya. كيلو Sakin ya. شوا Bak Budistan'ın zaman. تفشابونك شوايه Belge film ne ya? Masi. Çava. وبهيك عشان Heyk çet beni. Heyk بس بعدين ثاني باوي باينه ثانيه بعدين ثاني درنا وقزا انسان ما ادري انا ببيسير انا تركب تابي كردياوي مهدي Memik be memik. <laughs> زاين زاين. زايندن نم بيجن من يعني يعني ما نهاتنا بالي ناجي خوي على مرجي بستين انا بعتها ولا Lega ربي pele pele mazın bu sarat kira. Yine balina değil ya ana. Topan. <laughs> Şu var. Muhtemelen. Ya bilgisayar eve gel. Oh. aslında tekbir rahi ev ya rahi bence şimdi zeyter driyle ya. Ali. Ya çima usta jima diye. Cami ruza koydu biraz. Sakla kui musayla usta. Gotun teza nyade ya ma tebet eder. Bir çekil khoday. Nizam çima. Aliye kui aliye. Avalin sosu yehiye. Mesela aznat çima vi. Cem şey gibi. Cem tejehne usta. Elhamdülillah. Yani subhanallah maşallah. Maşallah. <laughs> inşallah maşallah. Zabayelo. Çıkan hoşa geç abi inşallah. Davarek <laughs> bu neyim meje inşallah maşallah. <laughs> Ego ego ya dugo au e, e, yasar mı Türkiye ya e mi go. E, evet e cem dugo e dugo tümü yeme kodim. Dugo ya dugo çok seviye durmaz bir hasudiye dugo dugo tümü ya bu sabah tümerek hey zarete işte şu tüyü de pırda namak benim. Demek ki rojenya bu mevane ve يا تقول شي تقصر سكسي تقصر خوش تقول دلهم دلهم من دو يعني تقول يا شنو يسر نوريس تركيا او Yaşar Nuri Öztürkçi ez bawarım hedi hedi bad mirne dahar نخوشیا گران گرتی ما بقول قانون قانسر پنچشیر پیرچه بو یز باورم ورجما سبنا بس عم تنجش تشات او <laughs> تشال بك <laughs> تي تي تي رادياسيون تشال بك خودتان بکن رادیاسyon. <laughs> Pençeşehir bir pır zor ya. Klas buna bir bir zahmet. Tu beşevi hani ku e, çareseriliğe bebe? Tu ne uysal? Çi cüreye ve hebe ev de bir mırneyt sakinine. Ya o na. E, yani kişi kılas ya. Ya mesela ya. Eğer kılasın çava kılasın sana e, şuan. Sereve bir rahatı. Na peş ne kati. Na hoşyamun peş. Hmm. Kesin kutu peşin zaten rahat falan. Kula zira ona. Ali Ali deruni rahatına deruni ya psikolojik stik kırbaş. Yani moral stik تفسير لي نخوشيهم بيش نكتب زانه مثلا پیش کتیبی چاره نینه یعنی چی دی بیزن باش کنه کسی بود دوله من دی بیزن باش لفتی وانه اری لفتی وانه یعنی یرو چخوا سوی زید دانم کیف داخو ولا بدنا نخوش ایت جمعن او قص بكيفه حتى وصف قوات بين دب دب عطبين تشهر هنا كارم يعني مثلا حيواني هنا karım ben. Yani mesela ew Hevani hani. Hani cihanın ten ya dibe çawa bi nexweşê ketim ev nexweşê ji ku derket ez zam yekî wek diwara bûm ez yekî wek zinara bûm zan çik bû ya pendişê li kur dilne meryem ama dibê tu diwar tu zinara wata tu bu mirov dimte yani والله yani evnak yani ki evnak yani mesela halime pencereyi şu an ama kredi bence çar saat abi kes yani go ez ne kes اشق شي بنجا شيري كيف مصطفى aşk اشق إيه. ببنجا شيري pencere كيف hadi mezun gor aşk yani يعني تدبي او بخوز اشق أو بنجا بخوز. شيري hadi يعني اشق ببنجا شيري ناكذا na aşk o pencere تشود نر يعني إلو جبوتا جبوك يكي أفيندار يكي كو إيه. <laughs> دليني كذباوي كرتشكي ورسر أشقي بارتي ha تشود نر أشق çava aşk yok pencere كيمي تشاوي كيمياء إنسان كما وقاسي دو هر جهب دخه tabi hadi mro acayip yani Ha. yani yani mesela Mustafa çar mehberi ve yero ne yani بدي تي بيرام يعني أستو أمل رونشتو بون مسافات ذكر أز باور مو شاقي تهين دلنا قرتبو ya işte hemen de gırtını شونو أري أي. تنه دس بيكر أي. وانو هاف ناس ذكر دي باور منها أشقك كورو دور هي از وساي ذكر بلكو تو ج ج نابي چی تکر دغه خوپان تو دکبر ری اشتراكي او آه، تبري خد انقره خو ابراهيم لا انقره ولا <laughs> ابراهيم لازم ظالم يا ابراهيم لازم تاخذ غيره يعني يا مرا يا مرا الانقره يا مرا جبت يا قنار انقره يا يار تشتكي وهاي اش تشتكي وهاي جبر بي هاوي نه بيسيري داي بيسيري ياري يا خوش از مورا خو بني غير لو زه بيسيري دايش بيراكر يعني والله بيتيش بيكر يعني hani ana diyan pesiri خو بدي Hasene Mete dise birine giriyor. Pırtok jinip sandi pesile برا dahi. بميش برا وهرب ميش بيسيري داي يا تني رومر تني يارتني وا يارتني لا ما تبيش Yaranı برا pesi- يارا ما pesire برا yare. بيسيري داي بميتا والله بيسيري ياري هب كس بيسيري داي نامج شبان يعني بيسيري داي ياري براستي جي لا هيجا يبرا بابا بمجمع تقولوا تدمجي نامج شير جناي Şirjen. وتبرشي شيره او تبرچی شي تخوازه نقطه شير جي بيبي لي تدمجي نامج شير جناي لي دماغ تدمجي او زبقاك تسيني قاسي ويزا وقيت وقاتي سيقاتي ويجي تدوي تزاني شبان ايش تهرب Merif ne kare ya. Film bir iki jan beter. بيجم بيستنا بسري بيسيرا وميتنا سري بيسيرا زوقا كرد دي ياري وجني الزبم كي تزوق وتدش نادوي Allah. دكافي ترانسي كورو دكافي جزبيه دكافي جزبيه يعني تكاري دمن وقت سماوات ها يعني بميتنا بيسيران وببيريستنا بيريسيران تكاري وي بشتاوي بين تكاري وي اورغازم كه تجربة عندي تزماني خو بيخسيه Ne çima. Na piştavi tkevi tego. Piştavi ke av Na pështavit ke vete go, pështavi ke avkotën shkridiatë. Pështahatën dukurdi de ji orgazm erdvejin piştatın piştavi hat. Çi bozulama cidbejin? Çi bozulama cidbejin. Edvej piştam hat. Yani az valab. Az orgazm. Ve piştata hat veri. Aval piştar. Peyda سد كردية Hmm, Cilo ma Pişt balam hatin. kişap. Evet, sedi set kurdiye. Min zani ben bu. Ha, ha, Yani em dibên orgazm û nizanim çi nizam çi lê rastiya wê pişt hatine. Ji ber wê jî Peki pişt hatunu pişt giri. Ev gotun ne izledin? hmm, yani ihtimalek mezin ji ji çavkaniyekî hatinin. Yani şapkanya kedi belki Pişt giri dedim te. Bakın ötüse kemiz yani. Vaktan bizim nihandine bakıp iştahın şey. Şarkının nabi garandın heye. Piştanın ardi heye. Dibeci ez ê şeqê te bidim nava xwe peyvên kurdî binerin ez ê şeqê te bidim nava xwe zilam ji yara xwe dibêje mêr ji yara xwe dibêje ez ê şeqê nava xwe beri te bidim rebbê jor û ser beri te bifikînin ji العصر حتی نوشته یاستا ما تو بلبل ما تو دنگ بیجی ما تو چی تو تیرنابی برچی برچی دیده شخی تا بدم ناما خواه و بری تا بدم ربی جوش و زیر سر دلی تا بفیکینم و بستریم جی سبی حتی ایواری جی ایوار حتی سبی جی عصر حتی نوشته یاستا کرد سابقه نا شنو ما ليش سيارة تفكر تقرأ روماني كردة تستاهل يعني هي يعني مثلا بدهم روماني مثلا بدهم ليك بترس قالك انت بترس Evet zede bitirsin kalınlar ya. Ya bitirsin bir baştır eşku. Mesela bitirsin, Türk bitirsin. Çıkayır özizmek ortaya. Mesela Faris tırsın. Kabinelin romanavada çıka erotizmi kurtene. Tutçu, nizam tutçu İran'ı katı. Ha, ne çum ez ê Ez bixuçum. Mesela eştere tiştek beyjim. jinê Faris sirtê Jini Faris abqas jiber ku ez û Mustafa me serbest ninin خودي معركة هي دبيت تدار الورد او تدني تزاني ملتي معرا ودبره وسيما وش خورد دنين هاد دليق وهاد راح بي- تكن عبيد شيء موتا ولي متفقر امين موتا Muta kabulnak yani. نزال ميدي شو ما قبلناك Nahasi bana yani. زي بيز الشعفي من ويا زي بيز علوي من شيري من Tabii mutaj mutçak tabii bir satrançta çağırıyor. زي بيز عطيني شنو مسا هنا زار ماما ماما العربية مدي متى- قالك كاتشيك بر بر Muta تاجس şu var كده tabii yani ya. Mesela Türklara dedi. Dedi Evet. iki. Ulan dedi işte hem de her hoca beherredi. Ma'rava diberre. Yekte ma'rava diberre. يا كرخانة جد Ev evaydı. كرخانة يا فرمية <laughs> بيجن Ve eva İslam'da hatta diyeceğim diyeceğim. والله هولندا جي كرخانة يجي Evet, بكرنا hadi hakeriye. اه والله بتشارد <laughs> ما بأسكر هري لو هولندا يجي بكرنا شو بنابي يا كرخانة يا حلال هاي كرخانة هلا Devede mesela de, İslam'da ilk muta kalakık Ömer bu mesela. Sen Ali ile haber der. قال له عمر هيك ماسترباسيون ذكر يا انا ذكر نفس ابي بيدفيا يتنا ابو ماش خرج جيم تربو Arap bu ya. ها Arap. تدبي تشي بيبك إيه، عفوا ناقة يعني تشي فانتازيا بيبك يعني الناس عربوا يعني بركة ما عربوا عن باش يعني مثلا حتى بين صار بري كرد دناف آه، رح هيدا نكان يبو بلي عرب تشت يعني تسرع طريق عربة هبو ظلم عربة قلت نتا هيدا مثلا حتى مزني من قاضي كان آه، دبيجن آه، بازار حيوان bazara hayvan amjel bejin mazat أمجد بيجن مازات دبل مازاتي مثلا حتى نكو عربا نهيش تانا كردك نكن يبو فزك بكريا بفروتيا دوارك بيجن بزنك بكريا بفروتيا نكن بكرن بفروتنا مش بيجن تشتك نكن يبارو بكرا تو تجارتك تام بكرا بس لا تارك عربا وشخصك وي fiyat belli dikir bu işte vay bir fiyat diye dikir Uroke Davi do kurda digerin yani. Dibir mozu do kurda digerin O do kurda dibin. Yani dibi kurda ki pır kurdaki tıxın. İdi do kurd bawa idi ya evna damiş nabın. Ağı aşire gunda deherin bu kamyona bitter eva işte bir de demite kamyona ke eva evu. Dibi gund gün nav aşire kurd digerin feyye aşire kuna kamyona tizettin tin nav rahayı bağlı. Dibi ciyam o o mevadi desti bir hun kudere wa nafsa di ahmak afkarın tünü dibe veri dibe mazar bukhina araba hata aptaniya evroj evroj dibe arabi dib semt avinak semt kurdanak çok şükür naha yani mesela biz nafdüt nah şeyvan tebahi arabun harram harram ahçakalı cedbejin Türkiye cedbejin bir cedbejin ev بي إنجليز بي بيش مثلا أو أو حرام هاي يوش يوش بكرد يعني كرد بيزيد يعني أم عرب تيكليان بعربي سوري رهي اليومسا مربي هذه يعني شغل نسيبون قاموس تو چاوای أها. اخچه قلیل سای يعني جي جي عرباي sinur hatiyle çava kokan müştu ciye kurda yirmi sevin ciye kurda yirmi şafati ve katandı racim sayı. Hani lehamber evi şey tel ebiyeti rastı tel ebiyet yani e, o işte yani tel ebiyeti böylece akça kalabi yani tel ebiyet şurada grespi yani elvederi kurda bundi bir yani ve rojim ezdek duhan hatta yeki mervekime la Almanya'yı تويتر eden falan e, ko beri to meribe me kul ver li tibladiyet avr gresipi mesela naş süre gereci bejim gresipi Ça- Amraz na süre gereci gresul Alve deriz mesela divin kurt hebun paş edbi araba ava ukırını yani تشكي جان نبشي بو Es süre gereci سورة جيزة يعني نيف زازا نيف كرمانجي Na az temari kurmancı تمام كرمانجي Yani diyamı bakımda dotma musmam yani ها كرمانجي وأمدوري زاز زاز يعني زاز بعالي شركة لا دكت أم بعالي بران شعري أنا نافشيا سورة كي كرمانجو زازا ناف هردن أي نفسه نافع زازاين ور بزماني خود جين يام بو زمان خدش زانن عشق زمان بخير خدش ومزن مان قال يجيب على تسفر يجيب يعني يعني هيرات تشوف بركة يجيب على أو نويسكار شاهين سوركلي بل أول أو نشوف خوجي فالنسير ليج سوركي درباسي بخطيبان ها بلش يعني باپیرین وی سویرکین بل و از نشاش بم آلیا کی وی اوی زازابه بلش لی نهال استرالیایی تو زانی بل بل وقتها في تمام هاي مدي سوري كم حد فتكي يعني يعني ليه روشنبیره کی باشه یعنی باش، نه، نه، تیره یعنی. تجیه وتایبەتی ئەو ئەوی گەلێکی کەفام دەدە و ئینگلیزی و کوردیا و ئەرێ. ئاوی گرامەر این بخواست جواک تشنا پیر تشنا ببه پیر بله. او آلی وی روشنبیری کی فهم جرتی سکنکوی خوشه خواستی روشنبیرین در رنگی وی ده پر ببن هیلوانی اوروپی یعنی دما کبدین اوروپی ام خوازن مدرن بون و خوازان بونی بین زمان او هیلاوی خورده بله. يعني خو ناس كري عالم ناس كري دردور ناس كري لا دەردی کەن گەلێ شرێک شێکی وان تابەتمەندێکوانە وستانە بوو گەلێ شرێکێش گەلێ ڕحایی ناوچەیان ڕحایدن پڕ جدای براسیج ئەم سەکنا خوژی جودانە بعدەتی و حقوق کردنە شوقیا خوژی جودانە بزانەبوونا خوژی جودانە يعني كساتك وان بومشتي هي يعني مثلا قالت لي دنر كسم كشتوري قدر كتن براسي بر مودرن برزانه يعني مثلا ما بدون بدون سوري يعني مثلا بدون شيء آيت بوجا دوزگر بو دادگر بو حاكم بو ليه مثلا مش لاوي كذا لاوي كناد قادة فيدي مثلا وجوي دمي دشيت في إنجاز السرية السرية جاب كشت مثلا مسلاوي بيسر سحب شخ مقاطعك مسلاوي جدلاوي هنا حلاوي في باريس لألمانيا فندم مثلا دوت مدهات مالي دو زمان بي كودي زمان حمل مثلا كيف هذا خطك؟ باقوان سرخ سرت سرتاج Faik anha dekijan ayık bucak kadepe de e, şey kadepe ev ev ay nuhayi e, kadepe ya le Türkiye va bu seroki ve ki e, serhat bucak dedi serhat bucak rebeber dedi rebeber ne seroki yani ne ne seroki ali kare şaştı eli ev ama faik bucak sekreteri kadepe Türkiye ve demeyi bu bu ev yani hat şey kirin le petrol ki hat şey kirin seriya söyledi ev yani serhat balam خاصة زاريوي هم كرمانجين هم صدقيش خوزستان يعني تباش تزان يعني لقوريا مجن بابوان حاكم بو مثلا موسى عنتر ميباني بابيوي بو فقه فقه حرف ميباني بابيوي يعني تكبيا وان ببان رهبو يعني لبركم سانتجي او قد also and ask Malik or Malik can you please Malik ناصر الخلف والله يرو يعني جبو كرداجي آه، قيدين وها لازم يعني يعني سياسة مداري وش أها يعني سياسة مداري قيمة دي لازم يعني يعني زانكو أم بزمان خو أم بهم يعني آه، آه، يعني يرو لا يعني مثلا أم شهاني أو مثلا جهاني ناك سود ودرس و ودرجة يعني ناك يعني يرو لجهاني هم لأوروبا يبنر لأوروبا يعني مثلا زبر كنت سر فوتي قاين زمان سكن مكتين لأوروبا يكابت تنر مثلا مش ندرك كل كم بيجن كندا كويبك جبوي فرانسا جبوي فرانسا بسالات يخش وان هذا كندا يتني كويبك زماني فرنسي كويبك ترمية وحتى نبرت كنبو لي حوزدانا و خباتي و ايرو اه، زمان انجليزي دوي دلي بوي زمان دين فرانسيا و فرانسيزيا و شي وان هم باشتر شي لبك فرنسي يعني فرانسيزي يعني مثلا لفلاندرس لبتشيكاي مثلا اول هرم لونجليستيك يعني لكوردي زمان يعني هرم زماني مثلا مثلا فلاندرس هي فلامان فلاماني هي زيادة يعني kapten gedevir flamanın e duvederi Flanders. Yani bizim işte direkt deyim bizim Fransızız e daha kapten Fransızım. E, yani politika gelin kutu koşuna kudayı dibenge ile ser zamanı kudayı. Yani Elma, Almanya e, kutu yakın bağlantıdan beri zayini yani beri zayini beri milade jivoy zamanı kutu koşuna. ኢሉ ምፍክር እንግሊዝ ብቻ ብቻ አራብ የለ ዱኛ ይናክም ልክ በዘማን እኮ ዜና ይናክም yani kesit yok Fethullah bile yani mesela bizim hani faşistten biliyorsun ve kıymet akıdeti Türkiye merre bir kıymet beden kurdu yani Türk parastaki ser pozya kurreyi cevabı pozya kurreyi ama sebep kadibeci çıtanı hani dibeci Türkizane bu yani o şver ku قاعدين وقوتين الإسلامي نزيك دبا يسر حمو تركا واجب قبر أو قد تجاه فيه بيكو نهي نتوي فيه نتوي بيك كسن قد تركي نزانبه تركي بتركي نزانبه بيكو نهي تين نتوي ملي كنا چرا کردی مر بیجین چی yani بفكر کردی kurdemeye bir sucubi günetünene. Yani mesela e, buna e, çapemenliğe attırıp da e, her baş e, çapemenliğe her baş Türkiye kartını çapemenliğe yaptık? da Profesör Gramer bu karayın nasıl Eme çedikin misafa? Rojnama gereğin me çedikin, çapemenya kurdi çedikin? minaka pede davi e, nuçe çi bu bas nuçe derket hafteyi rojname yek hafteyi çend hecmari ve mişopand mişopandın çend e, hecmar e, şiddu beşa pekti beşa Türkiye beşa kurdi eri şazda ve şazda beşa Türkiye beşa kurdi beşa Türkiye geleki serkeftiye بە زمانێکی گەلێکی سەرکەفتی چاپ دەبێ قاعدە و ڕێزمانی تو پرسکرێک تو نەیە لێ ji ber ku xwedê li Kurdî xistiye tu bala xwe di beşa Kurdî û ziman دليت بتا دليت بزمين دليت بكردي وكردايتي ديشي يعني آه، شمندي منطقي تشاوي تانا تبيجن شخوا كرد زيادة بكردي نزان و كرن تجه بدبرون يبخو يعني تجرى جه بدبرون تجرى بنجار بدبرون يبخو بوين منطقي آه، تنفيسين و چاپتکن و رادخن پیش چاوین ما و دخن چاوین ما دبیجن اوه نه خوشک لیکورینک نه خوشک گرینگیه که دن ریزمان نه hevoksazi ne kurdayet dış tek detüne ama bir istim diyeceğim hatta hayat o çava dehatı şu konu zanın ama şu bedvanı bukhuyunun şu kez bir famlar ki em şaşi çavci benvisinin çabıkın kese denge xona ku itiraz neke lav maji gohmedi bu ve mantıkı ben bu mantıkı hem sekte çatınma kırda bir abi şey yani korkar Sasa na kesi kiambizo ndo kwazi maathari ke ambizo ndo jana ikan kokare ke ambizo ndo shine chama dene shine bir kere shine de kesin der dora kuruyor shine yani mesela mesela ne yapıcı ya falan kesek ya falan deri kurdiya vi başı az her bir tekem tekli bir avar işte bizim merhaba kalbi işte tiştinaner yani o necmeyi o ne havalemeyi az bir nas nakum tuhata baş bir şey ne de kamam ama ez tem hevalê hebim Kurdiyan te beredayî tenê ya tu çend peyva Kurdî tînim bah dilhev tînim ya Türkçe kirdikim min ne rastî nifsa Kurdî xwendî min ne gramera Kurdî xwendî min ne fonetika Kurdî xwendî aliyê etimolojî min Kurdî ne nezî literatûra derbarê literatûra Kurdî de tu agahiyek min tune yên zêde lê te mevalê hebin dilbêj tu îdare dikam û tu wer te hevalê min ez tu temê Deva ku heriş xelkê bira derdoran bixwe. Na rynek Ashirti. Ja mesela elektrik, Türk le Bağkur'e Kurdistan piskire kama yamazım sanmış em bir tebahi Kurdin ku politik bunu yani politik buna van derketi asla bilen nebisa denizsinin nebisçim şey, politik denizsinin piskire e, kama ya hef kesin ku sarkabune duazınca e sarkabune ne şey, olan diyeceğim ewe xarek me wana hefare çi bu kurdi bu kurdi namesi mesela derdora min ez ewe gelek nas mecbur kuam lejim şükür no şafi isamettin ez inisiyatif azadi de gelek nas bu sabhabun huazın yani sabhabun et huazın insan inisiyatif azadi kıymeti dizin kurdi li hin tesiwan hin Türkiye cambazlığa dikin yani. E, Havale edin ne izin yani? Naberamız bu anca aliyen bir nerina siyasi ideolojik de em gelek bilir. Ama mesela tüvbe kurdiyiz zaman kurdi pır başta. Bir seni pır başta insini. Rasici kanı bilmesin. Yani şahidim. Yani camir hem her bay baybandı ne de hem ahattı ne de kurdiya bahşi. Hem her an insan ne de ki başta nesin. Lüle nanimsin. Hem bu nevisiye şey koyu. Yani nevisiye şey yüktürtünüp çarp 5 tane hani malpera zaten ulaşandın. Bir tane u bići teorik, u nizam felsefik, u politik, u nizam çukudur kurtin, hamur Türkin. Yani juboyu ki ambece illa yani tu mecbur tu bir sosyoloji. Yani peyva sosyoloji çima mürok başlıyor. On tu mecbur bir. Civat nasi bir. On tu mecbur bir işte ambece ontoloji. Ya bir hebu nasi, mürok nasi. Yani sırf jiboyu hem beje bir ontoloji, sosyoloji, nizam jirtoloji, protoloji. Bu خود Jiboyu hem beje bakhamzine. يعني جبوت جعبت جباك الوك انتل توال خود الشام الشامل تزاني راد بن تركي دنسي يعني يعني كا انتلكتوال وروشنبيلي كو نتوكي بزماني خو نزان هنه شخين دي كردا لا تاني خولي سرية كردايا ها برتوكا كاتور گراندن to kan iskare ki kaliçyayı var. Belki ezmin bak bavarım destevedeci sıvan sen evi. Ne yapayım? Tutkavi da tutkavi. Az biz Hollanda'ya zamanı okuyor. Böyle böyle baş değil hemen. Gava çapedeci az loşakhane bu mu gitti? Gelnek neviskarın Kürt e, vargaravi. Hatta şu an falan. Mesela bak kere e, camir e, çavar zamanı او چاوار زمان فرده نهاوي روجين تويتر إذا تشتغل نفسي مقوت إن يعني زمان هر تشتي يعني زبون نتوقف زمان يعني نتوقف زمان إخواني جامعه که نویسی حتی نویس کاری که کردی يعني شروعات نویسی تو نکنم بیش زمان هر تشتي بكرديش دنيس أو كل كيو. دنيس شنقول أوه وها زانه کو تن سرکی yani خالق سرکی Neki džabe negdje žene, svi ko kako trujete ne bomo samo Irlanda je ko Irlanda je ko se vidi ko ni dohod do ko Irlanda je pa. E mogoče yani hatta eski şu harap ne hatta kesi şu böyle yani tul Bengal Bangladeş mi Minaka Bangladeş ne ya. Bangladeş istediğin o dönem hop Bengalin pe. Yani tehlikeli sanırlar. Quebec iro hatta istedi haftayı ko istedi haçtayı ko yani zaman mı gota Fransızın ne van libertek tüne bu. ዝበለ ምፅን ካናዳ እዩ ኣማይ ትልዩ ዝነበረ ምብን ስሊ ሓፍቲ ሓሽቲ ኩሉ ኮቢ ክኣብ ካታላን ካታላን ብኡ ኮስ ያነ ምብን ረበብልያ ኩለስ ኩት ሴቻ ሳራ غይኒ ካታላን ዝማን ዛን ሓሙ ካዳ ኸገር ወብረ ዝማን ምናብ ከለሚ ደርብን ባሽ ያኒ ኣም ለየ ከስ ክኮዩ መፊድናክ ተማሸከር ዝሰረብ ብሰር ኣዛድያ ኢርላንዳ ኢሉ ፊልመክ ኢርላንዳ ኢሉ leşkerin İngiliz de herin sergunda sergunda İrlanda'yı da digirin. گود ایرلندایی ده دگره دبی هر کس نابی خود بیش دانه هر کس نابی خود بیش جوانی که عبد سالی به انگلیزی نابی به ایرلندایی ده بیش او فیلم تماشا کردی اوی بای آزادیه چه دبی وی جامعه دکر وی اوی عبد سالی به هم در به işkence ya Evet. bir hem de dikor bertabi diye bir babi şema ju boy zaman yok falan yani hişmendiye ameliye gerek mu hişmendiye ameliye ali zaman da gerek hişmendiye bir civanı abd sali yani تسانه مصطفى دماكو ام دبيجين هبونا نتوى كيف زمانك هي تكافك بري نافكوت او ايوكوي جاريه قونيه دي فهم دكن دماكم بين زمان ام نابيجين كر بمينن قولك بمينن دي تني بكرمانجي وكردي ببينن يعني حبكي مجي خوانكي بوستين بتشكي فرح بفكرن تماكم بيجن زمان ام بيجن بنا بنگها و زمان به لسر وی بنگهی خوا پیش ببن خوا بخملینن خوا خورد بکن خوا زانه بکن خوا جیر بکن ببن هنرمند ببن و جوان دهبنن هر تشتی بکن لیر لسر وی بنگهی ام نابیجن تنی خوش انتلکتوری دور بخون خوش روشنگری دور بخون خوش جواگی دور بخون خوش ادبیات دور بخون خوش هنر دور بخون تنی raburmuş randunu tepgarun tenye mad navera çar divara da tenye kurmancı verip beydin. Ne hayran mesela ne ev? Çima muş aliye kuyun film dekin. Em deyin tale tale dem de goher, teknoloji de goher, dem peş dikev, insan de goher, alem de goher. Tu nekari ve xo bimine. Te xo goher. Lir ser hebuna xo, lir ser zibane xo xo goher. Lir ser zimane xo xo xurd ادبیات خوب زمانی خوب که فلسفه خوب زمانی خوب که هنر خوب زمانی خوب که چاندا خوب که نشوپین خو نرخین خو هموی هم زمانی خوب که دما کو تو وانت شتاب زمانی خوب که تو نتوا خوشی خلاص دکه تو خوشی خلاص دکه يعني كما مش قال يقول فهم دكن هرتش نه زمانه ولا هرتش زمانه هم قربانا زمان بن ولا كرد في زماني حق ناكه يعني حيفا كردي كو ايرو كردي زماني كرداي يعني كرد بقربانا كردي بن كرد كردي حق ناكن يعني يعني حقي كردي هي اه، كردا بده محكمه يعني شما من اوقاسي خو خو كردكن خو قيردكن خو كردكن يعني نه جبو یم بجن او تنه تشتکی وان دورده قزنجا کان چی برجن برجوندی وان ایدولوژیک لسر وان برجواندین ایدولوژیک جی بریکی خود در دوره خود تیرو تجه دکن جیانک وانی خوش و بختوار هیه يعني 이로 그 가바코 달레 마케미 달레 다스케 تخص كنت بزمان خوب بباريس ماشا يعني تواجد تخو زمان خوب بباريس بارستنا زمانك تقبل مالك دري أنا هلوسة تتكلم بالمحكمة يعني تقول تا يعني تقول تري تقول شمر دبي نشتا شري تبتري تقول شتا شري ما في المريض شري ما aliye kurdiken beri gerek yani dibe ne bu ve mahkemeler. Aliye kurdide dibe şerime beri merre. Mesela e, camiden bizim rebe bir partiye ki yani partiyi gırtın e, evdik. Boğazı dibe şey işte gibi kurdiye bizim manifesto parasına. Ama mali biz ki o kurdin abi. Devildeyn kur. Ya e, Zuhane Mustafa زهانه مصطفى yani Rast. şöyle teşekkür ederim. Böyle. Yero le Bakure Kurdistan ve Türkiye rojname kurdu. Yani rojname bu şan edik. Ya ali ideolojik tepki بعد جديد ناجح. Ne kurdi ve şan. Allah diye öyle. Ha, tabii. O da diyor. Kurdi ve şan. Ve yero emmecin kesin kur servi ideoloji. Mesela ne servi ideoloji? Ne disa az bir rojname digram. Bu hatırı kurdi. Ciber çima gotinek dijme yani يعني وقت كل علمك إذا بلان تارن تشتغل تشاو بأوي كيف كده يعني جالك حق من اللي بيشهد والرجنامة كردية يقول كان كان Bu kaç mı من تيراجه ويبيش Yani kesin şey şey şey. ki revebrin revebrin parti yani servi ideoloji ibade fiya. Diyor tüle dünarı yani tüler parti herkes başkan, herkes seruk. Bu herkes hevalı. ترجم رونه باوی که ترکیه اوی یعنی کانه تا یعنی تشبیه باش زانه کریم یا سکنی. تلاری اما ده حب روزنامه تیوی پار اون ده تنه ریوه برن دوی پارتی دن واب وار روزنامه دوی نیوی پار وار روزنامه دوی ور مارا و تیکر مارا و یعنی یه زارو که وی روزنامه yani hela ideolojik de az na acbil az na vi ideoloji az şu bo ku kurdî nav zarokê wê de hebe divê yanî ew nizek ez di tavîna du hezar û sîsya de li Rihayê bû kurdî de li Rihayê zarokê wê hevalê me bû gelek jî ket da yanî e, ba min kir goya ku kir min sebek gotir vê derê ku di akademiya BDP ku dezên kurdî em didin ve em ku partiye birya girtî kurdî işte ji bo ku e, rêveberên partiye birakanî bin işte نویسی بخوینن یعنی هر کی می وقت دل کر سر دیکی برا کان تشکی بیجم کردی ام دزین کردی جد دل وان گو از نه بالم گفت کان وردی کرد دزی کردی مگو تمام دزوان سو تواز برم از نه روزا کتم دزوان به تواز قرص او سه سه روز بو از نه درزا کتم دزوان نمو زينا احنا يخان بي او اريد ادري بارتين سروت خماوان و کردی تو نیه لا يعني یکی خماوی نه کردی به برال من نگری یعنی خماوی کردستان جی چه نابه لا يعني يعني از از عجيب ما يمام هم يعني بيقول يعني سياسة مدارات مخابنه يعني سياسة مدارات میدی دی بر بداوی ورن ده ده تق ده شبر کد صبی زورا بون کاچاوا چی بودی از انسان بیرون کرد مدرفت ندید از محمد من رخت لینا محمد از دیگر نزانم که صبی زورا زیرم کنی برخدان جیان شفان خوب عردیدان مرنه خوب عردی نده تو چقدر خوب عردی بده که او قاسی رملک و توز و گمار بگیره اری اری و دلگیش بود سانه دلگیش دلگیش تقول مختار و لو مختار و مهرا مختار لیبو شعر افسرانی بونه دلگش دلگیجی نزانم مر ما مر- های مر. کسی تو نیه نه نه هم جه مری. نه او دلگش اوه اوی کو حبسه ده نویسان دیم نسیبینی بو اوه او نمریه یک هی yani ما دمه بری نسي بو يعني چن سران غلام من كولا مرديني سران دركيشت كوت ا تركيش مختارو لو مختارو مهرا مختار لي بو جحرو ري للسر مختارين جحش كوت بو و برادر موسيقي جي او جي سران زوانا تناجر نوسا الدمبوري دخل بلبل جار جاران وك تهروتي نكيوي نكيوي اوروبا نكيوي تركيا Halkuyu nizanim. Levi çendi den nüce, çe bas nüce De bas nüçe hepeydi ne kuyu hevu muhand. Hani burada e, kala e, aşku evina stran beji u zemin dekir. Slavê xwan biyerdişînim. Birader musiki, stranê wî yê erotîk henin ha. حسینی عمری جی ظالمه کی ظلام آیه نوفا ممکن نوفا چه نوفا ستران بیه نوفا اروتی که بین بیران برنامه یک دن دمی لنوفا نوفا که. اره حسینی عمری امینه عربانی به آینور ظالم آینور لی آینور گاور آینور او امین جی او جی عجیبه والحاصل ستران بیجین کرد بیگرتنن به میکروفونی دگرن کردن میکروفونی بردن دبن ترک اما جی شرمزار دکن ام بیجین برا وگر سر کوکا خوا و وکیدن ما یشب گوتا و یلماز بینی جی تسان او جی باستفانه که سینما گله کی کرده ورد بیجین لی فیلمی گیج بترکینن احمد قیاجی هی Yılmaz Güney ama terfet havi şene bu ama. Yani şapsi ama gerek filmi bir derbe havali kişandına yani bu اری set şene ki terfet ne diyeti yani az garım film bikim Yılmaz Güney. احمد قیاجی Bir kim derbe mayeşik. Ahmet Kaya tam derbe jiyayet. Bir tarihi de şimdi. Yılmaz Güney hayatavi hapsada puç bu yani. جخوا نهل خو هاي لبو نهل كرد بنا خو هاي لبو وازرعيل بقرك يقرد لو خدش <laughs> لو خدش براستيش بمرخايدا يعني الزلام له ذكرى جبوا السينما كنت تشتم بكرا كو الرقبة قريكي قرتو او برجم قا قالوا الهلاد انها تشوف اللي ما ذكي خدين زلام هلاد هي شباب هلاد هي طاغر يمنين ايش صار ما يبي كيف بكرة او جي عين بدي او هفال فيربو مقالا شموكر شمو إيه داولبان أب اميجي كي عين تخميني حنكين وي قرفين وي ميزهاوي قال لك خورده روجي كم كاتب أه، يعني كم مني هاجا روجي كي دافت شيء ميجي بس هذه مزافتين مادر شغل يعني فرد جي اميني عربان يعني اللي اوك ميدان تم خير الدنيا वो कि दिन मैं काला के बिकरा मैं काला मैं सही बिकरा मैं सही तो को दोस्ती का कहना नवरम वो कहना नवरम दिन यहाँ इतिश्ते की वहाँ है سلام الله لم ور به خدي من صين صالح اشتي دي بو كان جنن ابرن جنن ابرن يا رب خدي دا قلت قي او تشب في هات من صي من صين بر جنك خوشك بيونه خوشك بو كان نبرجي بشاقي وشاغي دمدماوي بو يعني كي بو كشتا كي بهشتا دستي بيده بو يعني دستراتاري او بو خدا او بو پیغمبر او بو كمان اولا جا امر ساين بيجي جولا زيد تنم امر ساين بينا نممكن بينا جبتين والله يعني شخين دي امر ساين بكي وكي بردستي ودر باسبونه يعني آه ودتنا پیغمبر در کتیز نی يعني كان نورن أما سيني شابينا ولا جامينا شقي وداينا غاخو بري وداي ربي جو وسر ستراي وستراي وستراي حتى دي بس خوزيج ديربا كان نورن رحمتي محمد عارفي جزريوي بنيها أمر ساين يعني يكو حق ذكرنا من عارفه زارك يا يوسف نك بيجك يعني دنگ بيجي مجيكش بلنگاز بلنگاز مرن چون ne keyfi iş hokir ne şkiye hokirin na ula ben ben bece me de gotin yandın de kirin çun kuy de go ji hazani bu kudin denk bejeme keyfi ama çıvat çıvat gelin ki şey keşk hoş geldin dedi bu kız ki janjini dedi bu kız ki janjini ser hem stranak de got o hem jil de khwandın yani muradi kin zalimi zrama sinemi sinemi sitara rabi alemi سینمی سینمی ستاره رب عالمی سری ممکی و خوش بنی و دق دقین خوش ترش سیبو هرمی Avusturya askerim mi? Ma- خود سینمی Am برنامه bir سینمی خلاص کن Evet çeldi oldu. Sinem yarak- Beri beri lix. اری بله ملی خسته بو جاره که سینما استرانک از پرجی حاضر کم یعنی هر چندا نزانم ولی گذاری کری دنگ بیشه کی مه مهی جمیردینی خزوری آبی منه محمدی سفرو ولی شقولا ایرفانه یه او تدی او جواتا می ویدا وی تو بی ایرفان بو او حوالی می دیار بکر بو ایرفان بهادی وش دیری که جبو پرتوکا مو بوتو بو تو بو زرامی کو اد پرتو نه خوند و ببیجد بو کردی زانم بو اروتیزما کردی زانم جبر حتی مالا خودی دروا ده که جامیر آگرب حریه خسیه ایجا محمد سفر و جی آگرب حریه دخه یعنی کرامین وی سترانین وی راستی جی هیجانی زمین دستم یکی مطلب اي ولا وقت جماعة حزك قال لك كش ما تبعجن ده حسدن والله بطيبتي ديار بكري قال لك جماعة حسدن كتشك بدن bidin Mustafa. Mustafa jî bide bibe zavayı velo. Valla me yekê bidin wî em ê bizewjînin Vay cara yekem dibînim yekî derbeyê dî mêrdînê pesnê mêrdînî ya روج بوي ميردينيا وجوي حس كنا من ميردينيا ابينا وقامر شر كان biner دبيت ايش ميردينيا حز ما قد biner nizanim me mêrdînî me çi kirî ميردينيا حز كده دبيت ميردينيا حز كان خراب ده lê xwe tu jî mêrdînî tê hesab Evet. نه تو جزیره جزیره بله مردین بو بله چقایدی دولت مردین بگیری دابو حیران تا یا او هرم او هرم اما هرم کبنتر Merdin giri daha izleri bu. E tamam. Tale tari ev Tamam Mir Bedirkan da tam beravacı e, bu. Yani tale tale tari ev herim yakı. Ev herim yakı. Dişi bir evde ama ne tamamı. Zamanı men aşı bir Mesela az bu çima olsa haberdim. Bir belki advedi hatım edini. و درد و رم ده مردین زافن اما پسمامه که مجزیه وره توی بجی علاقه با بینینه زمان و یعنی جوه که یعنی دوی دوی ام دواره زمین ده شهب نبعجن تالا تالی ام قبول بکن قبول نکن ام بهیچن نیشن ام بحسد نحسن navçeyin merdine hişti ku zamanı kurdi zindi bimine. Yani navçeye merdine bir rastici سكنك واني كردي كردستاني هي يعني نياندي نيوي كورمانجيرنا خيدي بوليسان جا اسنافا بقري حتى زاروك وجيلي وجن ومير وهركس اه، لزكاك سكاك وكولاني اه، نافشين نديني بكردي داخل بكردي دجي جيانا وام كردي اه، لو ما جي هكا هكا تبي تبي ونتني حسبك يعني كما هون Kurdî ye E, lewma jî e, hege hege divê divê hûn tenê e, hez bikin yani çima hûn e, dijberiya Mêrdîniya dikin yani çima hûn e, ji wan dihesibin dibêjin Mêrdînê zêde quranin ya heyran ولا من قرن يعني قرت يا مش كنت ام بتشكي زمانه ما زيد الهر دكر ام زيد تو كيجان كبير كم يرديج من در دكر يعني ادبيات كردي دهن هنرا كردي دهن چاندا كردي دهن جاميران سركبتي نشخور خولي رادشين دكن وي چما مجرد بعاجين چما مدحسدن زانگه هم زانگه استانبول خنا قال من مال ميرديني بو تاوال من سريع امتى دائما كتنا شو من المرتبة مرتبة انا دول يعني دم امتى شو ما نقول شو من شو من ماركت ما كان هو مسيك بكر امتى كتندر شو هو ابو انت يعني علاقة كخوية كيمياء فينا بتربيت يوقف سريع يعني حنا حنا وحنا كذا انا زه هنيك شو سام كان امتى كتندر انا مسيك بكر ايه بكر بكر ديدو ابتشي بوالدنا آه، بي وتشدنا بي anı. Bu işte bir tane de var. Ma özü yani çan zarar mı yani sağ. Kurdistan'a kira. منو هبالكي خوما دساري نو دو شش وحطات ما تشدك تصاني لاسطنبولي لكذبا اسطنبولي لتاكسي اللي بيولي ما بريارك استدبو خوب خوا حوالي مش نسيبيني بو تدي اسطنبول جي بيانيا بيانيا اي توريستين دقرن كيف يمكن بردو بيدها بقول كل ما چما او خاصی دبی خود بما خوارو مارو دکن ما ام تشتكي نامشانه كلمة برسن ام دبی خو خوار دکن buradan e, böyle gitmek Tavşinak, şey uzanım şey مش خوش تفهم لكن بزمانه خوي چاقي جوان بيجي ما قوش نها شون ده امي بكردي جوان بيجي مش خو تركي فهم لكن ام چما زمانه خو ام دبي خو خورو مارو دکن و ام بتركي جوان بيجي اجا ازوي وقتی كم التاكسي مدمشان كو بياني يك مرة باتا جارك حتى المرة هذه بقول بنر تي بشتا خو بده ميداني وبري خو بده تونر وتي بمش دستا يجير بيجي راست بمش سلو بيجي متى دشلا تمش بيه چبي بيه راست تي بزيبر تكاكا اول ده تي بزيبر وتي راست Thank you, thank you very much. Thank you, thank you. يا بنا باقي تدي شوا فاكر بنا ما ما بتركي بقول طيب فاهم نكرا ما كردي بقول فاهم كر تركيا بقوتا بيجي افرشي هنش كده يعني حيران يعني تفكري دوي وارد مرو بعار به سر حشك به ولا حتى دو كردي ده ام بعاري وسر حشكية نكن ابي نكر بنت تشتكي بكن ده هر قادي ده هر وارد دبي ام كرد كردي بونا خود درخن اشكره بكن يعني yan yana tu nikar yani جهویا دویم کار بینن یعنی حتی کو ام نبید جهو ام نبید اسرائیلی خودی وکیل ام نکار بینن کردستان لگورد لی خواه ساز بگردامن آبودن یعنی کردستان باباlı یعنی کردن پیشی امی ناس بگرد بجیج جهویار بجیج اسرائیلیار لی راستیجی تنی خلاصیک ما کردان هیه هکه کردستان سر خود بده آزاد بده بلز و بس هەموو سازی و و دەستگەهێن خۆ ڕێبەبری ئەسکەری جار جقوم بە سیستەم و پەرگارە ئیسرائیلیان بهۆن خۆ بکن وەک دەولەتێک ئیسرائیلی بە هەر ئاوایی نە ئیسرائیلی بۆ ناف چ قاس دەولەتێن عەرەب دەیە پەرچاک ئاخر جامێران حسابێ ژنێ خۆ دەکەن لێ حسابێ عەرەبا ناکەن لە پێش چاوێ عەرەبا دەنن ژنێ عەرەبا ji bavê kesî ji zêde yê تنگی خواب کن دمان دریج بکن کن جبو میش که خود کارن ده چیله کی عرب آب کوچن جبو میش که خود ده چیله کی عرب آب کوچن جامیران نتو پرورن نتو پرستن یعنی کسی وانه مثلا راست کسی وانه مثلا مثلا آریا بوده حرف خورت لوبیا کانی خورت هیه یعنی چنو کدوم لوبیه خواب ایم لوبیا متنه یه چنو کدوم لوبیا یعنی دو کسبه بیشی دو کسب کل کدوم جهان devlemendin muhakkak tişteki dikin ya Ma ben mesela em ser zaman dibêjin hatta ne pênce salter İbrani tune bu tune İbrani tune and navî çi ye كان هي داوي ده بود زبو التورات ده بود سيناغوج وان ده كرم ده بازار ده ده پرورده ده يعني يدي البر وان دابونه يرو تدي دينار يعني هاتي Haskırını aşkı Bu da yani mesela teorisyen için var permezin e, evet teoda her teoda yani kesin teoda her de kurt beri avakırına dametlandıran sahibuna devlet İsrail bence sa cami fıkha devlet İsrail em pê dibêjin şey, camêran dikenin dibêje şey ala bi sen berê dewleta xwe ava bikin dûr rivan tiştê wan dibêjin em ê bikin şey حەیران نابێ نابێ پشتی وە دەولەت ئاوا وە دەولەت ئاوا کرد دەبێ هەر تشتێ و ئامادە بێ çanda we nirxên we edebiyata we pergala we zimanê we zanista her tiştê we divê amade be hîn hûnê dewletê ava bikin û ja pêncî salî ji bo van tişta hûnê bixebitin ya مخاط نتیجه ام ام بيجينا ام نابج ام دولت آوا بكن ew jî tune ام دبيج برا دولت انا مد ما مدرسه خود پرسک فکری هم مدرسه خود برام فکری ولا پارسکی نمایی Yani. پارسکی نمایی جامعه راد بیجن امی وک برا لسروی آخر بن آلا ترکیه دی به ترکیه دی امی بیجین امی انتگره ببین انتگره بونجی پرچه یک اسیمیلاسیونی اینا خود مکافک عادی زمان دم ندن خود فکرانه yani Türkiye'yi bun Türkiye bun ترکی بونی یعنی برا کس خونه خوابینه جامعه راد تجزمانی تبدور دخل تدیک خواه ka yani siyaset medari Türkiye nasıl siyaset kur خراب نه ولا Biro Ya هو دنا خدا وهيك يا كوتشينك يعني تدرج قادف وحق فارو قادف ترك باكوري كردستان تدرج وهي برداي تو هاتي تو به اسف و نظام فوز و نظام قادرات حاجه ده تنه دونزه مدينه مثلا تبوانا اتفاق شكل تبوانا بويه قال يكتين في يعني هذه ترى او يعني تشتو Čudom je Alto. Ja ne zistanevim kako je, da je partija koji je vraber da je. Yani dinar, kabakon abi partiya, ambirin e, Kurdaya, ambirin Lubakuri Kurdistani. Tedveç hecetüneyi ezim, siyaset ezim. Ve tedvederi, tedveç koleyi partiya Türkaya, ambirin ben şaşkazım. Makaben. Makaben. ام حتى سبيجي بيبن خلصنا. خلصنا عليه. Emi مرادي كيني بكن araya meradik ne مرادي كيني سينه ميمه بكن وام خاطرش چند كدر هفته غناش وید بخوادن چند هفته وید ام خوازم جارك من دیسا مصطفى بكن میبان öyle emi diyse برنامه ki usay من تایبت çekin جبر كو هناك مجال إيه. بنجي هي مثال ببيبن چهار إيه. ساعت ام ببيبن دي تيرا منكر والباور حتى سبيجي ام بيبن وي هنجي درم بالا بمجال در تر بار گران آه، شب خوش بو اه، جگر خوش شب هر که خوش بو باره ما کردستانی مج باره ما کردی باره کی گران استفا پچه کی درنگ هات لی خوش هات آه. بو رنگ سپاس حتی ویدی متوستاند مالت آبا دو خیستستی جی علمه گوداری دیگه نهای وستیان خواه وان هات ام جوان بیجین شغا و جی بمین خوش خب، شب خوش شب خوش Cereya. Sinime sinime sitara Rabbi alemi. Rabbi alemi ahlu femi min cemi. Umide min cemi. Evara çarşemi. Evara seşemi. Nura pulu derdu khami havara kudretinimi. Thank you. تاخذ ياك لك افنديا لك افنديا یکی آمه یکی میشی بر آمه بخاری قرآنش بینی تم کسک نامه هوا نخونه سینمه يا وكتتنا يا وكتتنا هوار قديسين مين حتی برنامه کدن بمینن باشید Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas vos moi je veux crever la main sur le cœur.